Sinundan ninyo sila. Nakasabot. Uh, ah, y- y- yes, sir. Oh, ah, may gikulbaan man ko. Ako sab. Ug halos di na ta makapahuway. Oh. Uh, mao na gitingali ni siguro. Tungod ni sa tong trabaho daghang tagiatubang mga problema pero sa dilang mawala tingali ni tod-tod ikaw sabiha ha tarunga imong pag-drive kunya igmata imong mga mata okay ra kunoy ang dili lang maayo kay murag kaganina ra kung nakabantay aning sakyanan sa atong likod ha ang hain na. kanang nagmotor o kanang private car kanang private murag nakakita na kong anak nga sakyanan. Ha? Mao ba? Burag maunang sakyan kaganina nga nagparking dito dool sa atong kampo. Siguro agi ko Ha? Sigurado ka? Ah, ambot. Di sab ko sigurado. Mio, sa mataglihok na tuog sa atong makita, kung unsa itong maagian, kung unsa itong makita, magduda na yan ta. Huwag, uh, nining atong kahimtang karon sa atong sitwasyon expected na na. Kadun ni magsunod-sunod na tumiyo. Unsa? Ah, ay ay, mihinay ilang dagan ha, nakakita mo. Ngano ka? nakamatikod ka sila nga ato silang gisundan ah, abi dili man sila makakita na to ni attended ko na atong gisakyan ah at ah, kadiyot nanawag nanawag ang hipi Oh, hello chip asa na mo napit ah <laughs> pad chip kami nagsunod mi nila ang among gisunod padoong na sila diha si chip katong giingon na mo ninyo ah kabagyon mala ah. Oh, sige. Bye. Okay. Bye. Ah, hapit ta. Tanahon na <laughs> to, ne. Hapit na. Hapit na Timing na lang. Gamay na lang. Timing, amingaw kayong daan. <laughs> naman da ikog pintura. Ako ning ablihaning usa kalata. Oh, sa maning kutsilyo nga kahabol ba ang tumoy ini? Ay! Napiksa nang akong naong og murag dugo ang mitalsik sa akong naong. Magtali ko gilamos. Ay! Oh, gikulbaan lang ko. Kahit kung gikulbaan, do na kay mahitabo o oh, do na nay daotang nahitabo. Suena, balance, mapuersa. Este el RPND Triple X, Radio Ronda Zamboanga. narito upang maging malaya at upang palayain. Atangi ang uban pang mga sumpay ning matuod nga sugilanon, kanunoy, dugo sa mamumuo. Sinulat ni Ann Biton sa direksyon ni Fermin Colliantes Gomez. Music ug special sound effects June Baste o kining tanan dalit alang sa atong kalingawan sa RPN Radyo Ronda Drama Production Center. Ang pag-ibig natin ay walang hanggang paalam. This is very That's right. that's Definitely. Only stand by for the, you know, for our transmitter. Desde antes hasta ahora, RPN Triple X. Radio Ronda Zamboanga. Leader Network. the Triple X. 1008 kilohertz. The voice of the Leader Network in Zamboanga City. down name A not so very ordinary girl or name But who's to blame For a love that wouldn't bloom For the hearts that never played in tune like a lovely melody that everyone can sing. Take away the words that rhyme, it doesn't mean a thing. And Aubrey was her name. We tripped the light and danced together. but where was June? No, it never came around. If it did, it never made a sound. Maybe I was absent or was listening too fast, catching all the words, but then the meaning kissed the girl, and I'd go a thousand. lane. I never knew her, but I loved her just the same. I loved her name. that would make her stay. I have learned to be out the bed. want somebody to share, share the rest of my life, share my innermost thoughts, know my intimate details. Someone will stand by my side and give me support. And in return, she'll get my support. She will. look at this face, I know the years are showing. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need to know. eyes they've never seen matter. Look at this dream. an answer. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly the only truth I've ever known. look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need. Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. Di WIZ Negosyo kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News app. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papa pasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Pagcor. This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong D WIZ 882 Nagbabalita ng tama Naglilingkod ng tama Proud member of ALC Group of Companies Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, siyam, talatang sampu hanggang labing dalawa. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw ay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa at siya rin gumagapi at nagwawasak sa kanila ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad, naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtityaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtityaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa lalo na para sa mga manggagawa na nagbumuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo din pagtibayan ng aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang in pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Dahil ang balita, hindi tumitigil. Dahil ang balita, tuloy-tuloy na nangyayari dapat. Alam mo, ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita! Kasama si Ray Pacheco live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Balita! Dali, dali, dali, dali. 9 minutos na makalipas ang alas 3 ng merienda time. Araw po ngayon ng Webes. Ang bilis ng araw talaga. Araw po ng Webes ngayon. Ngayon po ay 13, tama tayo. At 13 ng buwan ng Marso. Tama. Bukas ay sweldo. tama ba, engineer? Nakangiti ng, ang ngiti ni, ni, ni, ni engineer hanggang tenga. Okay, tama ba? Okay, bukas po ah, ah. by whether you <laughs> like it or not, parang weather ha. eh meron ho tayong sweldo bukas. Tama. Advance po dahil kasi alanganin uh, biyernes at Sabado ay yun po ang aking Kaya ha, ayan ha, palakpakan naman dyan, palakpakan naman. hindi Yeah. Para medyo yan. Senyora, ha? Benamano kagad na, pinigay ko sa inyo kagad na magandang balita ngayong <laughs> araw na ito. ha? Okay, 10 minutos na. baka Pakalipas ang alas 3 na the time. At si Senyor Pacheco na po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso. Hanggang alas 4 tayo ng hapon. Kasama po natin ang buong pwersa ng News and Operations Center ng DWIC Radio at Alive 23 TV. At ang bumubu pa rin ang reportorial team ng DWIC Radio. Maghahatid sa inyo ng sunod-sunod at walang humpay na mga pagre-report at mga pagbabalita sa kabuuan ng ating palatuntunang Senyor Balita! Balita! Balita! Siyempre, ngayong araw na ito ng uh, wala pa yung ating news, eh, wala pa yung ating weather. Okay, habang inantabayan na natin yung weather natin, senyora, eh, mamaya ho natin bibigay mo na yung weather at mamaya ho ay i, uh, ilalaan namin yan sa inyo pagkalipas po lamang ng ilang mga mahalaga pa rin mga paalala natin. On the other hand, eto na po, tayo, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga balita muna. Arriba muna tayo, arriba, arriba! Oh yeah. 11 minutos, makalipas ang alas 3 ng merienda time, coffee time. Habang minom tayo ng kape dyan, senyora. Mm, coffee time sa lahat po ng mga ating mga amigos at mga amigas, yung mga empleyado natin, yung mga nagtatrabaho. Ah, medyo break time muna habang yung ating mga senyora de labada, senyora de kusina, pakuya-kuyakoy naman habang nagbahatid kami sa inyo ng mga report at mga balita. Siya nga pala, nakausap na po. Sabi kahapon, missing in action ito pong si Senador Bato de la Rosa pero ngayon po ay nakausap na ang kanyang pamilya hinggil sa pagsuko nito sa International Criminal Court sa oras ha? sa oras ha? ibig sabihin ganun na siya ka-ready sa oras na ilabas ang warrant of arrest laban po sa kanya. Pumayag naman agad ang asawa ni Senador De La Rosa pero hiniling nito na wag muna siyang isuko sa ICC. <laughs> eh, ganun nga ho. Mag- automatic po yun, uh, Mrs. Eh. Wala ho tayong magagawa. Automatic po yan. Pag kinuha, uh, kinuha ng... Uh, pag kinuha po ng Interpol, ay uh, yun na po yun. Uh, idadali na po siya sa ICC CC dyan po sa The Hague, Netherlands. At kaugnay nito, nais din ng senador na manatili muna uh, sa Senado habang mayroong inaasikaso pang petisyon sa Korte Suprema. At payag naman ng senador na magparesto sa oras na walang mangyari na sa sinusulong nilang legal remedy. Ba talaga ha? Anyway, talaga naman ganyan ang buhay. Kung lahat ay mag- may magagawa kang paraan, gawin mo hanggang mayroon ka pang magagawa, hanggang may oras pa, habang may panahon pa, samantalahin Philippines strike while the iron is hot. Sabi nga sa wikang Ingles. 13 minutos, baka di pa sa alas 3 ng merienda time. Pasado na rin po. Nako, sa susunod na buwan ha, ang uh, sa sa niya sa sa sing, may sa singil po sa singil ano yan kuryente tubig ano yan uh, yan ay sa sa, sa gasolina o sa langis o sa yan ay ito po ay kaugnay sa pagtaas ng sigil ng... Engineer, handa mo to. Kailangan, kailangan natin yan. Kailangan, kailangan natin yan. Yung tubig, yung tubig, kailangan natin. Ayan. Ayan o, oh, medyo. <laughs> Senyora, eh, hindi eh, ho maganda ang aking pawe naman ng balita lalo na yung aking mga Senyora de Cusina at Senyora de Lababo dahil medyo mabigat ito, yung taas sa sigil ng tubig. Kasado na po uh, <laughs> sa susunod na buwan at ito'y matapos aprubahan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System and uh, foreign ang foreign currency deposit adjustments o tariff adjustment ng Manila Water Company Incorporated. Ayan. Yung mga pinagsisilbihan po ng Manila Water uh, Company Incorporated, yan po ang epektado dito po sa pag-aprobahan ng uh, Metropolitan Waterworks and Sewerage System o ito pong uh, ah, uh, MWSS natin para po sa susunod na buwan ay paintulutan nila ang pagtataas ng singil sa tubig. Yan, yung tubig po. At ayon sa MWSS, nasa apat na sentimo ang inaprobahang pagtaas sa FCDA ng Manila Water. At dagdag pa ang 21 sentimos ang pinatupad sa mga regular na residential o kumukonsumo ng 10 cubic meter kada buwan habang 45 centimos sa buwan ng singil para po sa kumukonsumo ng 20 cubic meter kada buwan at 90 centavos naman ang mga consumer na kumukonsumo ng 30 cubic meter. At tiniyak ng MWSS na wala ng aasahang water bill adjustment sa susunod na buwan. Ayan ang pangako ha, para po sa mga customer naman ng Maynilad. Ayan, malinaw po. Tinayak po yan ng MWSS na walang aasahang water bill adjustment sa susunod na buwan ang mga customer naman ng Maynilad maliban doon sa Manila Water Company. Meron na po tayong 15 minutos makalipas ang alas 3 ng merienda time. Senyor Balita! Balita! Balita! Bueno, Manong, report muna magmumula sa palasyo ng Malacanang. DWIZ Patrol Report. Ina natin ang report ni Gilbert Perdes, pamahalang Marcos, maigpit na tinututukan ang pagpapalakas ng Foreign Direct Investment o FDI ng Islas de Pilipinas. Ang detalye mula pa rin kay Gilbert Perdez. Gilbert? Walang tigil ang pamalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapaganda ng business climate sa Pilipinas upang mas makapanghatak paraon ng mga investors sa bansa. Sa briefing dito sa Malacanang sinabi ni Undersecretary Claire Castro na mabusisiring inaaral ng economic team ang mga factor na nakakaapekto sa foreign direct investment o FDI ng bansa. Paliwanag ni Castro sa oras na makita ng pamalaan na nagkaroon ng pagbaba sa FDI ng Pilipinas. Agad nitong tutukuyin ang sanhi sa kalalapatan ng solusyon. Maliban dito ay sinabi ng opisyal na makakaasa mga Pilipino na sa oras na merong makitang pagkukulang ang pamahalaan upang mapanatili o mahigitan pa ang FDI flow ng Pilipinas, agad itong gagawan ng paraan ng gobyerno. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Señor Balita. Salamat Gilbert Pardes, direktamente mula pa rin sa Palasyo ng Malacanang. Nagatid sa ating orasan 17 minutos. Makalipas ang alas 3 ng merienda time. Araw po ngayon ng Webes, ikalabing tatlo ng buwan ng mainit-init na Marso. Eh siyempre, ito na po ang summer season, ah, kaya uso ang mga, ewan ko ba, kung bakit kapag ganitong buwan ng mga tag-init, eh, hindi umaiwasan na sunod-sunod ang mga nagaganap na mga sunog ha. Kaya ingat po, senyora ha. Tingnan niyo yung inyong mga stove ha. Tingnan niyo mabuti yung inyong mga gas stove. Yan po ang medyo pinagmumulan ng mga karamihan ng sunog at ganoon din yung mga uh, yung mga linya ng inyong mga kuryente. Ayan, baka napababayan o mga nginatgat ng daga. Yan po ang mga pinagmumulan karaniwan ng mga sunog sa mga tahanan natin. 17 minutos makalipas ang alas 3 ng merienda time. Senyor Balita! Balita! Balita! Tumatsad na sa farm gate price ng palay sa 20.29 pesos mula po sa dating presyo nito noong Enero ng 20.68 pesos kada kilo. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, malaki na ang ibinaba nito kumpara noong nakaraang taon na nagkakahalaga ng 25.3 pesos kada kilo. Noong una nang sinabi na naturang ahensya na nagkaroon din noong nakarang buwan na malaking bawas sa presyo ng regular milled, well milled, premium at special rice. 18 minutos, senyora. Makalipas ang alas 3 ng hapon, tingnan muna natin ang report mula pa rin sa Senado. DOTR at yung MIA dapat daw tiyakin na hindi na mauulit yung power outstage sa mga paliparan. Natandaan nyo naman, sakit sa ulo niyan, di ba? Natandaan nyo, ang daming per, na perwisyo ng mga panahon na yan, yung power outstage na yan. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula pa rin kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Sally? Dapat tiyakin ng mga kinaukulang opisyal at ahensya ng pamahalaan na may maaasahang backup power supply sa mga paliparan para maiwasan pigilan ang pagkadiskaril na operasyon ng mga airport. Itiniyag ni Senator Sherwin Gatchalian matapos ang naranasang power outage o pagkawala ng supply ng kuryente sa NAIA. Git ni Gatchalian, dapat ay natuto na tayo sa mga nakaraang insidente ng power outage sa ating mga paliparan kung saan matinding perwisyo ang idinulot sa mga pasahero lalo na sa mga bata, nakatatanda at may kapansanan. Ayon sa Senador, ang power outage sa ating mga paliparan ay nagdudulot ng pagkaantala sa flight at matinding inconvenience sa mga pasahero. Kaya dapat anyang tiyakin ng Department of Transportation at Manila International Airport Authority na maiiwasan o hindi na mauulit ang naganap na power disruption sa NAIA. Mahalagaan niya na masusing masuri o ma-assess ang mga pasilidad sa paliparan, partikular ang mga power installations para madetermina ang operability o kakayanang magamit ito lalo na ngayong inaasahan ang pagtaas ng demand sa kuryente dahil sa pagpasok ng taginita. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong naka sa DWIZ. E Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Balita! Balita! Maraming salamat, Shelly Ortega. Bueno, nagadit sa oras at 20 minutos. Makalipas ang alas 3 ng merienda time. Mula po kay, sa Senado, tingnan natin ang kinaroroonan naman ng ating kasamang si Patrol 24, June Samson. Yung mga posts ha, at panawagan po ni Attorney Harry Roque laban sa pamahalaan. Nakita niyo naman yan, di ba? Kasalukuyan ng kasagsagan ng uh, i, i, uh, iha, i, ihatid yung ano po, yung, uh, yung, uh, yung um, yung yung pag uh, paghuli kay uh, dating pangulong uh, per, uh, dating pangulong uh, Duterte kung natatandaan ninyo nang idulog sa kanya ano ng uh, ICC o sa magitan po ng Interpol na para po dakpin ito naglabasa na po yung mga post na yan ni Attorney Harry Roque laban po sa pamahalaan at iniimbestiga na po ng NBI ngayon yan ha? alamin nga natin ang detalye mula kay June Samson June Director inamin ng uh, National Bureau of Investigation na iniimbestigahan na nila ang online post na naghihikayat umano ng people power si dating presidential spokesman Harry Roque. Sa pagharap ni NBI Director Jaime Santiago kanina sa Meet the Manila Press Forum ay sinabi nito na kung totooan niya ang panawagan ay mas mabuting bumalik muna ng bansa si Roque para siya mismo ang manguna sa pagkilos. Samantala, bukod naman kay Roque, ay kabilang din umano sa kanilang iniimbestigahan ang mga vloggers at mga trolls na ginagamit ng ilang mga personalidad. Sinabi ni Santiago na kapag lumitaw sa kanilang investigasyon na malisyoso o fake news ang inilalabas ng mga ito, ay agad silang maghahain ng reklamo sa Department of Justice. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Señor Balita. Maraming salamat Don Samson ng Directamente dyan po sa DOJ o sa Department of Justice. Nagatid sa ating orasan, 22 minutos. Makalipas ang alas rest ng merienda time. Pinag-uusapan natin yan tungkol sa fake news ha. Dahil kasi mayoriya ng mga Pilipino ay naniniwala na isang seryosong problema talaga yan ha. Yan pong paglaganap ng fake news. Isipin yun, nung panahon ng uh, ah, dadakpin natin si Pangulong, uh, si dating Pangulong Duterte, naglabasan ng mga fake news kung ano-ano pang mga balita. Ha? At yan, hindi rin natin alam kung si Harry Roque talaga yung nagsasalita. Minsan, yung nagsasalita, iba yung sinasabi. Eh, ang hirap ngayon, nagagawa yung mukha ni Senyor, pwedeng kamukha ni Harry Roque. Alam niyo ba yun? <laughs> Ganun na yung nangyayari. Tama ba, Jinil? Na ilalagay niya doon eh, na si Harry Roque pa rin nagsasalita pero si Ray Pacheco ang ilalagay na mukha eh, di, biglang naging eh, naiba mo ka ni senyor, di ba? Kaya ganyan po eh. Yan na po ang nagagawa ngayon ng uh, mga fake news. At batay po sa Social Weather Station Survey, Uma, ha, 50 ah, siyam na porsyento ng respondents ang nagsabing seryosong problema na po yan ha. Yung fake news na yan sa internet at social media gaya po ng Facebook. X at yung tinatawag na YouTube. At 20% naman ng mga Pinoy ang nagsabing hindi ito may tuturing na seryosong problema habang 21% naman ang nagsabing hindi sila sigurado. At uh, lumabas din sa nasabing survey na 65% ng mga Pilipino ang nagsabing hirap silang matukoy kung peke o mali ang impormasyon na napapanood, napapakinggan o nababasa sa TV, radio at social media. Para makasiguro kayo, manood kayo dito sa DWIZ Radio at Aliw 23 TV. Ayan. Pag hindi na po yan, eh malabo. Ha? May, mayuri rin, mga 55% na mga Pinoy ang nagsasabing madalas silang makakita ng fake news Siyempre pa, sa mga traditional at social media. Kaya don't rely on them. Yan po lamang ang panawagan namin sa inyo para hindi kayo mailigaw. Magbabalik po si Senyor Pacheco, magbabalik ang mga tuloy-tuloy na pag paghatid namin sa inyo ng mga balita, mga tuloy-tuloy na pagre-report at nandun po at kasama natin at kagapay ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Aliw 23 TV pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang Palala, Philippine Standard Time. 25 minutos makalipas ang alas 3 ng hapon. Senyor Balita! Balita! Balita! Nandito na si Bong Revilla! Bong Revilla! Siya si Bong Revilla! Bong Revilla! Siya si Bong Revilla! Bongbong Revilla po, number 11 sa balota. This political advertisement is paid for and by Ramon Bong Revilla Jr., 305 Ganaldo Highway, Bacoor, Cavite. high appraisal and quick processing. Avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured, and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Nandito na si Bong! Revilla po, number 11 sa balota. This political advertisement is paid for and by Ramon Bong Revilla Jr. 305 Aguinaldo Highway, Bacoor, Cavite. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa D WIZ mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today, making your world a little easier. Whirlpool. Latest, pinakabago at tama. DWIC News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Green lanes para sa mga negosyo sa bansa, ibinida ni Pangulong Marcos. Detalyeng hatid ni Patrol 13 Gilbert Verdes. Prioridad ng pamahalang Marcos ang paglikha ng isang kapaligiran kung saan maaring sumibol at mamayagpag ang mga negosyo sa bansa sa kanyang pagdalo sa gawat bayanihan sa pamumuhuna na ikinasa sa Malacanang ngayong araw. Sinabi ng Pangulo na malaking bagay ang EO o yung Executive Order No. 18 ang nilikhang Green Lanes for Strategic Investments. Ayon sa Pangulo, ito ay isang fast lane na mabilis o yung pila na mabilis para sa mga negosyante o mamumuhunan na may malaking proyekto sa bansa sa, sa ilalim ng Green Lane, sa karaniwan daw ay average na 12 days lamang at hindi isang buwan ang itatagal para maproseso ang mga kailangang permit at lisensya para makapagbukas ng negosyo sa bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may todong las. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up at yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News Digital Channels, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News Website. Ako po si John Reeds Calata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up, News Catch Up. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today, making your world a little easier. Whirlpool. That news update was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. This time check is brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Ang ating oras, sa alas 3.30 ng hapon. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. PWIC. Señor, Señor, Balita, Balita. Señor. Balita! Balita! Balita! Balita! Dali, dali, dali, dali. 31 minutos na makalipas ang alas 3 ng uh, merienda time. Marami tayong babatiin muna ha. Pero babatiin muna natin yung lahat ng mga amigos at mga amigas natin mula sa iba't ibang panig ng uh, Pilipinas. Siyempre, mula po dyan sa Northern Luzon, Kala ko wala eh. Central Luzon at ganun din po sa Southern Luzon. Ayan ha. Ah, naimbag nga malam kada kayo amin sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas dyan. Bumabati muna ako ha? bago man ang weather ha. Sandali lang ha. At binabati rin natin yung lahat ng mga taga Bicol na magagayon. Ayan, alam mo naman. Ha? Pag, pag sinaming Bicol region kagad, sasabihin kagad ng kasama ko rito, magayon. Ayan, marhay nga hapon sa Indugabos, mga tugang. Ayan. At ganun din sa mga taga-babayan natin sa Visayas at Mindanao. Maayong Magandang hapon kaninyong tanan at ganoon din po sa lahat ng mga kababayan natin sa Samar Leyte, maupay nga kulop. Ayan, at uh, ganun din kay Nanay Concha at saka kay Tatay uh, Pedroso dyan po sa lugar ng uh, Payatas. Uy, binabati natin yung mga, yung mga ano natin ha, yung mga high school batch 1980 of Holy Cross Academy sa Santa Rosa. Nueva Ecija po yan ha, 45th reunion na gaganapin po yan, ang tagal ha, ah. gaganapin po sa Abril 5 ha, ah. kaya yung kung nakikinig po yung mga Bats 1980 ng Holy Cross Academy sa Santa Rosa la, Dio Laguna, uh, sa Nueva Ecija to, uh, gaganapin po ito sa Abril 5, 2025 sa Sparkles Events Place sa F. Vergara Highway Cabanatuan City. Kaya ako nakikinig po yung, uh, naku, sinilang pala ngayon si Retired <laughs> General Jerry Samudio. Yan, yung ating, yung aking kabatch, uh, ano ko yan, kabrad ko yan sa, uh, sa Apo. Ayan, sa Alpha B Omega. Ayan, at uh, Siyempre, sino ba ba binabati natin dito? Ayan. Uh, binabati rin natin yung mga minamahal na anak ni Mon Alfonso dyan po sa Angeles City, sina uh, A. Alfonso James Mercado, Shy Shy at bunsong apo nito na si James. Ayan, si, uh, sa Pampanga po yan ha. Pampanga, sa Angeles, Pampanga. Yung mga taga-Angeles, Pampanga. Please na nakikiramay din po kami doon sa Inulila ng Mateo family, sa anak na namatay na si Felipe, Felipe San Gabriel. Ayan. At happy belated wedding 31th anniversary uh, ni Mr. and Mrs. Rolando Cabrera ng San Rafael, Bulacan. Ayan ang mga nanonood sa atin at nakikinig. Uh, medyo nagpababati. 34 minutos na makalipas ang alas 3 ng merienda time. Senyor Balita! Balita! utang si senyor, pwede na siguro bigay ang weather. Wala nang utang. Kasi dami kong utang eh. Ang dami. Mga taga Perth, Australia. Oh, maraming salamat po sa mga taga Perth, Australia. Ah, okay, na, nandyan po kami sa Australia sa September. Oy, September. Hindi ko kasama, hindi ko kasama si, hindi ko kasama si Daryl Jan. Binuking mo na, di pa nga nagsasalita. Eh. <laughs> okay, tignan natin muna lagay ng panahon whether you like it or not. Nagbabalik! Nagbabalik! Yanda mo! Yanda mo na! <laughs> Nakanda na! Nandito na po ang mag sa atin ng lagay ng panahon, whether you like it or not. Walang iba kundi si El Bonito, Daryl, Justy, Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Hola, senyor! Namiss kita. Kala ko nasa dahig ka eh. Ah. Hindi, ako'y natutulog sa sahig. Ah, sa sahig lang ako, sa sahig. Akala ako, nagunta ka sa ah, dahig. No, sa sahig lang Sa ako. sahig ka lang Ayoko doon. Nakakatakot eh, doon. Uy, maganda dyan. Hindi, malamig yung lugar. Hindi, maganda Netherlands. Oo naman. Netherlands maganda yan. Pero yung sa dahig, Ang ganda. iba yun. Hindi, doon, hindi, hindi din yun. yan. Ah, maganda rin, lugar, maganda rin. Lugar yung dahig. Actually, ayoko lang, ayoko yung correctional institution. Yan, Oh, yun yung, lang. yung, insti- yung pinupunta mo sa ICC, iba yun. Ayoko yun, ayoko yun, ayoko yun, natin ayoko yun. Pero Ayoko. dahig, the Netherlands, maganda dyan. Ayan. Ah, ayan. Da, da, da, da. Ah, um, Lalo na ngayon, malamig Oo, oh, kasi doon. ayan, ayan. Dito, Ako po. Ako, napakainit, Saksakan ano? ng init. Ito ayan. na nga sa Oh, ano Wala na? tayong amihan. Pero hindi pa dinideklara na tapos na. Dahil sabi na pag-asa sa akin nung, Miyerkul, nung ah, Martes, posible oh. pang umiral ulit. Ang? Amihan. Last Mababalik batch. pa rin. Last batch. May hirit pa. May hihirit pa. Huling Oo. Oh, hirit. Yes, Aba, exactly. Sa ngayon, Easter list lang muna tayo. Okay, sa Eastern sige. Visayas, um, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. At sa Metro Manila naman, uh, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorms, particular na senior tuwing hapon o gabi. Pero may good news tayo. Ano yun? Mula March 12, ay, ah, ngayon na 13 na, di ba? O mula kahapon, o, at racing yan. Mm. Hanggang a 25, Aha. walang bagyo. Ayan, sa sana nga. Sana Hanggang nga. ngayon, hindi pa nagpaparamdam yung manghuhula. Pero kasi sinabi, di ba, ang La Nina daw itong taon nito. Hindi, ang La Nina, humina na. Baka, na, baka daw ideklara nilang tapos na rin by April. Kasi sabi mo, nang nakatatanda natin yung oo. nakaraan, December. Na, naudlot ang La Nina, di ba? At sabi, baka daw ituloy Mm. ngayong taong ito. Ayun na nga. Ah, nga ngayon, umurong ulit. Oh, eto na nga ang sinabi ng Oo. pag-asa na baka tapusin na rin daw kagad ang La niya dahil hindi rin naman ganong naramdaman. Ayun. Oh, Oo. Dumating siya na hindi natin naramdaman? Baliwala. Tawag Di na okay eh. na yun. Tawag na eh, baliwala. Oh. May kanta yun, di ba, Aldrin? Ba <laughs> oh. Di oh. bale oh. na lang. Tama ba yung kinakanta? Para mali kinaka. Oh. Tingnan mo, tinata. Ayan, senyor, susumbong ko sa iyo, ha? Ah. Bakit, bakit? Bully yan, eh. Bakit? Oh, tingnan mo, tinatawanan niya lang sa likod. Tingnan mo, nakaganyan yan. Oh. Kaya nakaganyan yan. Sasabihin niya, eh, oh. eh, naman yung mamang yun, oh, nagjo-joke na naman siya. <laughs> joke lang, joke lang. Love ko yan si Aldrin, kaso hindi pa ako pinapagkapin yan, eh. Yun lang. Okay. Uh, ah, three-day weather tayo, senyor, ha? Ah. Mula, uh, okay, wala, wala, bukas sa sahod. Sa, Sinabi ko na nga kanina kay oh. engineer eh. Oh, Kaya nga man. Di ba? Oh, oh, oh yes. dalawa, oh, oh. Bakit? Nag-check ka na ba? <laughs> Balagpak na palagpak yan eh. Ah, hindi, mamaya pa Kaya, pala. Mamaya pa pala alas 9 Hindi, bukas makakapag-check eh. yan. Hindi, bukas eh. Ano ako? Bukas eh, ano ako? ah, sweldo di merenda. Ah, oo. Sweldo di merienda ako bukas. Oo, okay. nakapila na nga sila June, sila Haya, sila Jen. Ang sabi nila, senyor, as, kahit si Jesse Brosas Jr., oh, yung diba? editor. Oh, oh, si kunwaring macho guapito kahit di naman guwapo. Ay, sorry, sorry. <laughs> Three day weather, Metro Manila. Guwapo naman. Ah, Bira ka naman, ah, guwapo, guwapo naman. mo, eh, parang hindi guwapo, eh, pero pagdating, ka, para malaman nila pero pagdating in person talaga. Papayto ka senyor, oh, ah, pasok ah, dito. Guwapo ah, naman, ayan. Papayto oh. natin si Jesse Brosas Jr. Para makita ka sa oh, TV. Ayoko, ayoko, ayoko. Ayoko sa camera mo. Oh, kita nyo. Ayan, gwapo eh. oh. naman eh. Ay, Oh, teko, sanay, gwapo, pero puro lang is yung mukha. Okay na. <laughs> okay, 3 day weather, Metro Manila, maaraw sa inyo hanggang Sunday. Wow. Maganda yan, maganda yan. Makapag-bi- makapag-beach tuloy. Huwag lang sana ano, may sunog, ha? Ah. Ay, oo, Ayun nakakatakot ang mga Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, ingat lang tayo. Mm. Ingat lang, oh, tingnan nyo mga kuryente nyo, tingnan ninyo mga gas stove ninyo. Oo. Yan ang mga pinagbumulan eh. Okay. Ayun nga. Oh, sa Metro Manila, good and fair weather tayo. Sa Metro Cebu naman, yung ah, inyong Sabado, asahan ninyo na maulan. Pero yung oh. biyernes at linggo, may mga isolated rains lang yun, uh-huh. senyor, na hindi tatagal. Metro Manila, 25 hanggang 35 degrees Celsius. Ang pinakamainit daw, nasaan? Ay, mamaya yung heat index oh, natin. Oh, yung heat index natin. Actually, yan, actually, start 35 ang max. Actual, okay. Ah, actual. Uh-huh. Sa Metro Cebu, 25 to 32. Hindi ganun kainit. Sa uh-huh. Metro Davao, maulan ng linggo at lunes. Pero very good weather bukas. 25 okay. hanggang 33 degrees. Ito na iniintay mo, senyor. Uh-huh. Pinakamainit. Heat, heat index natin for today. Uh-huh. Nakalarga na ba yan? Paring uh-huh. uh, Kent Arbin. Tingnan mo, Dagupan, 45. Talaga, lagi siya ang hit index talaga, no? Every Oo. time na dumarating ang summer. Hindi, dalawa sila, ah, senyor. Oh, Puerto Princesa. Yan. Oo, hindi, lagi dalawa sila. Ano ang, pa? ang- ah, ah, tatlo pala. Dagupan. ah, San Jose Occidental Mindoro. Aha. Uh-huh. Kilala mo, nandun si Kuyang Oo, Mariboy, si oo, Dido. oo, Ayun, oo, sa kanila. Oo. Tsaka yung mga intern niya, may mga OJT siya Oo nga, dito. meron tayo Oo, nandito tatlo, ngayon, oo. Tap- oh, doon, sa San Jose Occidental mm. Mindoro. At saka sa, ano, sa, ano ba to, sa Norte, nakalimutan. Do, sa, ah, sa norte, may nakalimutan. Naka, nasa dulo ng dila ako. Lawag. Ah, eh, Dumaguete. Dumaguete. Ah, sa south pala. Okay. Ah, south man, Dumaguete? Dumaguete nga. Tama. Ano, ano, norte, norte, norte. Oh, norte. Kung norte. De, dito tayo sa, ko. Ah, sa Lawag o oh, pwede tayo sa uh, Ilocos Norte. Hanapin ko na lang sa ah, inyo. Okay, pero sige. may isa dyan sa hmm. norte. Cagayan. Uh, Baka Cagayan na pare. Uh, masyadong okay. mainit diyan. Uh, Tugigaraw. Sa, Tugigaraw. Ayun, Tugigaraw. Ayun. Together yun. Salamat, senyor. Tugigaraw. Pero ngayon, Dagupan 45, danger level. Birak Katanduanes, huh? 42, danger level. Wow. Puerto Princesa, extreme caution level eh, lang. Doon ako bababad lagi sa beach sa kanila. Oh, sa Palawan. Kung sa dami naman, prinsesa, ang daming beach kasi dyan. Baliwala ay 41, oh. basta talon ka lang sa dagat. Talon ka lang talon sa dagat, okay. Sumikat ang araw, alas 6.05 ng morning. Lulubog ito mamayang alas 6, sa east ng afternoon. Okay. Alamin mamaya sa News Scoop kay Lady G. Si Lady G mamaya magbibigay ng weather report sa News Scoop Aba, para talaga? malaman ang uh, lagay ang pinaka-latest pa. Pinaka-latest pa. Mm. Oh, mm-hmm. pinaka-latest sa lagay ng okay. panahon. Op! Tapos na ang aking comeback! <laughs> bukas, senyor, sa ano nila ako mapapanood bukas, pasada balita. Kasi okay. may sakit si Kuyang uh, John tsaka Jopel. Oo nga eh, may sakit pa rin. Mahirap, marami nagkakasakit ngayon eh. Nagpunta kayo sa Manila Hotel, hindi ako nakapunta eh. Ah, sa Fictap. A- ako eh, taong bahay eh. Hindi ako nakapunta. Oh, habol ka na lang daw bukas. Total, magaling ka naman daw humabol eh. <laughs> Yan ang muna aking latest weather report, whether you like it or not. Ako po, <clears throat> namiss ko to, si El Bonito Daryl. Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Senyor Balita! Balita! Maraming salamat dahil bonito, Daryl Jastay, nagatid sa ating orasan, 41 minutos makalipas ang alas stress ng merienda time sa pinaka-latest na lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Webes. E kalabing tatlo ng buwan ng Marso, ang buwan ng ikanga simula ng summer season at simula din po ng mga sunog. Kaya konting ingat kayo dyan ha. Ingat lang senyora at mainit po ang lagay ng panahon. Sumasabay po yan uh, yung mga problema natin sa sunog. 42 minutos na makalipas ang alas Darkness ng hapon. At tuloy-tuloy tayo. Uy, siya nga pala. Ito palang, uh, um, ano, ah, uh, nandiyan na nga ngayon ang ating, dating Pangulong Duterte sa lugar ng uh, Dahig. Uh, napagalaman natin sa mga report ng ICC judges dyan, ay nag, meron na palang labing isa ngayon uh, na nandyan na naka, ika nga, convic- yung mga conviction, yung mga mga act, mga na, mga labing isa pala nandiyan ano. Uh, ah, 21 katao ngayon ang nakakulong pala diyan, na, nasa detention center. Yan, 21. Kaya ah, yung ang um, pagdating diyan ni dating pangulong uh, uh, Duterte, siya po ang panglabing uh, siya po ang pang-22 na detain na, na detain diyan o dinedetain ngayon diyan sa lugar ng ICC area dyan po sa The Hague. Ayan, 43 minutos makalipas ang alas 3 ng hapon. Senyor Balita! Balita! Balita! Balikan natin ang uh, ah, palasyo ng Malacanang. DWIZ Patrol Report. Pagpapalakas ng mga kooperatiba sa bansa, suportado ni Pangulong Marcos. Ang detalye mula kay Gilbert Perdes. Gilbert? Bilib si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tagumpay ng Soro-Soro Ibaba Development Cooperative o yung SIDC sa Batangas sa inaugurasyon ng kanilang grains terminal and Training project. Tinawag ng Pangulong SIDC bilang modelo ng kaunlaran. Pinatunayan daw nito na kaya ng kooperatiba na makipagsabayan sa malalaking negosyo at magpatayo ng malalaking pasilidad. Hanga rin si Pangulong Marcos sa maayos na pagpapatakbo ng SIDC mula sa pagtulong sa kanilang kanilang mga miyembro at sa buong industriya. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Laas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Balita! Balita! Maraming salamat Gilbert Perdes. Direktamente mula pa rin sa palasyo ng Malacanang. Mula sa palasyo, dumako tayo muli dyan po sa Senado. Nandun pa rin nakatutok si Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Pagpapalawak ng compulsory insurance coverage ng OFWs, isinusulong daw sa Senado. Ang alamin natin mula sa Senado, andun si Celie Ortega Bueno. Celie? Sinusulong ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang panukalang batas na magpapalawak sa compulsory insurance coverage ng overseas Filipino workers. Ito ang Senate Bill number 2 948 na layong amyandahan ang Migrant Workers Overseas sa Filipino Act. Sa ilalim nito, sasaklawin ang compulsory insurance coverage maging ang mga rehire, direct hire at government hire na OFWs nakasaad sa panukala na hindi dapat ipaako ang pagbabayad ng insurance policy sa mga OFW. Sa ilalim na umiiral na batas, tanging ang mga agency hired ang may compulsory insurance coverage. Ayon kay Estrada, ang kanyang panukalang batas ay magbibigay ng financial security sa mga OFW at kanilang pamilya. Kung may haharapin sila mga hindi inaasahang pangyayari, titiyakin na may pananagutan ang mga recruitment agencies pati na ang kanilang foreign employers. Giit na Estrada, kadalasan ang mga kababayan nating OFWs ang breadwinner ng kanilang pamilya. Kaya malaking tulong sa kanila ang kanyang panukala kung malalagay sila sa isang medical emergency, may danyo sa benepisyong hindi binabayaran ng employer o gastusin gaya ng repatriation cost. Proteksyon ito ng mga OFW at ng kanilang pamilya sa mga posibleng problema na maaari nilang harapin habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impinang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Balita! Balita! Maraming salamat, Shelly Ortega Bueno, nagatid sa ating orasan. Magbabalik kami. Pagalipas mo lamang ng ilang mahalagang paalala pa rin, Oras natin 46 minutos makalipas ang alas 3 ng hapon. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Señor Balita! Balita! Balita! Sis, magkano na kaya ang konsulta sa doktor ngayon? Naku sis, huwag ka nang lumayo pa. Di ba member ka naman ng PhilHealth? Oo naman. May konsulta package ang PhilHealth. Pwede na tayo doon. Talaga? Oo sis, pwede pati dependents natin. Sagot ng PhilHealth konsulta ang check-up, health screening, laboratorio at gamot batay sa kondisyon ng pasyente. Magparehistro na sa malapit na local PhilHealth office o online sa member portal sa www.philhealth.gov.ph. Come on, let's go to Isuzu. Visit Isuzu Gencar's Makati, Isuzu Santa Rosa, Isuzu Batangas Santo Tomas, Isuzu Batangas City, Isuzu San Pablo, Isuzu Legazpi, and Isuzu Naga. Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide, kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. Hatid ng buong puwersa ng DWIZ News Gathering Team. Hatid ang programang magbibigay ng tamang impormasyon na galing sa lahat ng region sa buong bayan. And DWIZ Network News. Bida ang lahat ng DWIZ regional stations at lahat ng news correspondents sa lahat ng lugar sa bayan kasama sina Angelo Bainio at Main Barreto naka-live sa DWIZ Manila at lahat ng DWIZ regional stations sa buong Pilipinas. Mapapanood din sa Aliw Channel 23 at lahat ng DWIZ Digital Channel sa Facebook, YouTube at DWIZ News website. Monday to Friday, 1 p.m. DWIZ Network News. DWIZ. Señor Balita, Balita, Señor Balita, Balita, Balita. Balita. Ah, dali, dali, dali, dali. At meron na tayo 49 minutos makalipas ang alas 3 ng hapon. Sa patuloy pa rin paghatid namin sa inyo na tuloy-tuloy walang humpay na pagbibigay ng mga balita at report mula pa rin sa mga kagapay natin ng mga bumubuo ng reportorial team ng DWIZ Radio at Traded 3 TV. Samantala, Nilinaw po ng Malacanang na hindi pa rin ikinukonsidera ng pamahalaan na bumalik sa International Criminal Court sa kabila po ng pag-aresto kay dating uh, Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po kay Palace Press Officer at Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro, hindi pa napag-uusapan ng Pangulo at mga opisyal ang posibilidad na bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng Rome Statute na may hawak sa ICC. At, oh, ayan. at nilinaw din ni Yusek Castro na hindi naman tinatanggalan ng Estado ng karapatan ang mga biktima ng extrajudicial killings na magsampa rin ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte dito sa bansa dahil dahil lang sa dinala na ito o dinala na ito sa the Netherlands. At binigyan din din ng opisyal na gumagawa pa rin ang sistema ng Hudikatura sa Pilipinas kahit na isinuko ang dating Pangulo dyan po sa ICC. At iginit pa ni Jose Castro na hindi nagkulang ang gobyerno at ICC sa pagbibigay ng pagkakataon kay na dating Pangulong Duterte at mga kapwa akusado para depensahan ang kanilang sarili. Pang, dala, pang ilan na ba ang presidente? Pang 22. Ayan na naka, naka-detain po diyan ha? ngayon na sa kasalukuyan. Pang 22 siya. At uh, kung papansinin natin, ang ang Pilipinas po ay officially na iniwanan ng ICC one year after March 17, 2019. Ayan. Kaya pero ngayon, hindi po pinag-uusapan pa, nilinaw po na kung babalik uli sa International Criminal Court sa kabila po ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron na tayo 51 minutos makalipas ang alas 3 ng merienda time. Senyor Balita! Balita! Balita! May report naman tayo mula sa Kamara. DWIZ Patrol Report Kamara ginit na hindi ilegal ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Alamin natin ang detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Yes, Senyor, iginiit nga ng uh, Kamara na hindi ilegal ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito ang sinabi ni House Assistant Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre na may legal warrant at dumaan sa tamang proseso ang pagkakahuli sa dating Pangulo. Pinasinungalingan ng mambabatas na kinidnap ang dating Pangulo gaya na lang ng nais palutangin ng mga kalyado at mga taga-suporta ng pamilya Duterte. Pinabulaan na naman ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon ang mga paratang ng mga supporter ng dating Pangulo at iginiit na nananatiling valid ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas kahit pa tumiwalag ang bansa sa Rome Statute. Anya, ang warrant ng ICC ay inisyo sa paikipag-ugnayan sa Interpol at ng gobyerno ng Pilipinas na may legal o legal mismo na tungkulin na ipatupad ito. Dagdag pa ni Congressman Asidre na may desisyon na o may desisyon na mismo ang Korte Suprema na mananatiling may obligasyon ang bansa para sa mga kaso na nasimulan bago pa ang pagkalas ng bansa sa ICC. Mariin na mga itinanggi ni Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V ang mga aligasyon na, na ang Administrasyong Marcos ay uh, ang may pakana uh, anya sa pag-aresto sa dating Pangulo. Binigyan din din na ah, ng ah, mga kongresista na ang pag-aresto ay wastong naidokumento sa at uh, sumunod mismo sa mga pandaigdigang uh, panuntunan at uh, iginit din ng mga mambabatas kanina, uh, Senyor na uh, paano magiging uh, illegal gayong uh, ah, naka-livestream nga itong uh, pag-aresto kay dating uh, mm-hmm. Pangulong uh, Rodrigo Duterte. Mm-hmm. Ilaro rin ng mga mambabatas na ang kaso laban kay Duterte ay hindi inayain mismo ng gobyerno kundi ah, ng mismong mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial Ayun. killings. So yung mm-hmm. EJK ah, mm-hmm. na nawala ng tiwala sa lokal na hustisya. Nanawagan naman ang uh, Kamara na huwag politikahin ang issue sa pananagutan ni Duterte at hayaan na lang gumulong ang legal na proseso. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Balita! Balita! Maraming salamat, Jelly Mendez. Direktamente mula pa rin sa kamera. Nagatid sa ating orasan 54 minutos. Makinipas ang alas 3 ng merienda time. Samantala, Pinalagaan ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na state kidnapping ang ginawang pag-aresto ng Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi may tuturing na kidnapping ang pag-aresto sa dating Pangulo dahil kompleto ng dokumento, maraming tao at may basbas ito ng warrant mula po sa mga otoridad. Marilang anyang matawag na kidnapping ang insidente kung pwersahan yan o sa pilitang binitbit ang dating Pangulo ng walang otoridad. Hindi rin anya pwedeng talikuran ang mga ganitong uri ng kautusan lalo na kung legal at galing sa korte kaya dapat lang nasundin ito ng pamahalaan o ng sinumang sinisilbihan ng warrant. 55 minutos makalipas ang alas stress ng merienda time. Senyor Balita! Tingnan muna natin ang ating Metro Report sa Malabon area. Metro Patrol reports. Mga biktima ng sunog, sabi ko na nga sa inyo, ingat tayo ng sunog ha. Mabuti pang magnakawan lang, na, malakawan daw tayo kaysa masunugan ha. Yung mga biktima ng sunog sa Barangay Longos na nakapagdala ng uh, naka, na ito, apat ang patay. Mga biktima ng multi-purpose hall muna pinatira. Ayun, yung iba. Alamin nga natin ang detalye mula kay Danny Cruz. Danny! Danny. Yes, Ray. Pinagamit muna ni Kapitana Angelica de Cruz ang multipurpose hall ng Barangay Lungos sa mga biktima ng sunog sa Block 15 na nakapagtala ng apat na patay na tinupok ng apoy. Nasa 28 individual na nasa anim na pamilya ang pansamantalang pinatuloy dito. Tumulong na din ang pamalang lungsod ng Malabon sa pangangailangan ng mga biktima, partikular ang pagbibigay ng pagkain base sa mga residente na kapitbahay ng nasunugan. Narinig daw nila ang pagtatalo at diskusyon bago nagsimula ang usok at umapoy na ang lugar alas 3.30 e kaninang madaling araw kung saan tinupok ng malaking apoy ang mga kabahayan na yari lamang sa light materials. Ilan sa mga residente dito nakalabas pa para humingi ng tulong. Nasa labindalawang fire truck ang rumisponde, kabilang na dito ang fire volunteers. Mahigit isang oras ayon sa kanila bago nila naapula ang apoy. Dito nadiskubre ang mga magkakayakap na magkakamag-anak na hindi naghiwalay, na wala ng buhay. Nakilala mga ito na sila Maria Concepcion Prias Carael 26 na taong gulang, ang anak nitong si Sherin Jane Carael, siyam na taong gulang, Arnaldo Prias Carael Jr., 35 taong gulang, at si Maria Corazon Prias Carael na isang PWD, 38 taong gulang. Base sa makakamag anak ng apat na biktima, hindi na daw nakikilala ang mga ito dahil sa sobrang pagkasunog ng kanilang katawan. Nanawagan ng pamilya ng mga biktima at humihingi ng tulong sa mga sa napakalaking problema na kanilang hinaharap base naman sa mga nagagali galit na residente o kapitbahay, kailangan daw mas malalim na imbestigasyon ang isagawa ng Bureau of Fire at Malabon Police. Anila, ah, tignan daw kung may foul play ang nangyaring sunog dito sa lungsod ng Malabon. Yan ang update, Ray. Para sa balitang, para sa senior Balita, ako si Danny Cruz para sa himpilang may todong lakas. DWIC, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita. Maraming salamat uh, ang ating uh, report mula pa rin dyan sa Valenzuela area. Nagatid sa ating orasan 58 minutos. Makalipas ang alas stress ng merienda time sa Bandana. Dumating na po si Vice President Sara Duterte sa the Netherlands at ginumpirma po ng uh, Office of the Vice President na hindi makakadalo si Vice President Sara Duterte sa mga aktibidad naman sa araw ng Davao. At kasunod ito ng paglipad nga niya ng uh, pangalawang Pangulo dyan po sa the Netherlands upang sundan naman ito na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakadagdag ipagdiwang araw ng Davao sa March 16 hanggang March 17 kung saan inaasahang pupunta si VP Sara matapos sana ang naging pagbisita nito sa Hong Kong. Sa ngayon, tikom pa ang bibig ng OBP kung kailan babalik ng Pilipinas si BP Sara. Samantala, tingnan muna natin ang oh, bagong oh, wala na pala, wala na tayo. Wala na tayong report ha. Wala na. <laughs> okay, sumapit na tayo sa tatlong oras ng ating pansamantalang pag-iwalay ngayong araw na ito ng Webes. At syempre ngayon po ay 20 tre, ano, no, 23, a 13 ng buwan <laughs> ng uh, buwan ng Marso, ang mainit-init na panahon. Patama quote muna tayo, senyora. Huwag mong hayaang baguhin ng pera yung ugali mo dahil ang pera hanggang bursa lang yan at hindi mo madadala yan sa hukay. Tandaan mo yan. Totoo naman. Antabayanan po ninyo ha. Susunod na ang ating mga balita pa rin ang ating uh, news scoop with Mr. Dennis Antener Jr. sa loob po lamang ng ilang sandali. At si Senyor Pacheco, minsan pa nagsasabi sa inyo, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta mañana! Balita. This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiw Desde antes hasta ahora, RPN Triple X. Radio Ronda Zamboanga. todo suena claro y mafuerza estación de radio na entero Oeste Mindanao. RPN D Triple X Radio Ronda Zamboanga. Nagilit mga biktima del storm surge, no? Mm-hmm. At o, isigira, siya, ang na sa position si Enante. Ah. Depensa taman di Ma'am Atila ah, Michang, para na DTP offer sa eh, Moele kay Akabaya gayot. Para principio prinsipya kita Black El Card. La noticia, información, servicio público y entretenimiento. Número uno, el RPN D-X, Radio Ronda Zamboanga. Suena, balance, más fuerza Este el RPND Triple X, Radio Ronda Zamboanga. Triple X Zamboanga, for every wanted, we've got it covered in the Philippines' largest network. This is Radio Philippines Network, the power, the first, the leader. Cast it off, cast it it RPN, the leader network. D Triple X, 1008 kilohertz, the voice of the leader network in Zamboanga City. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. easy easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i mo, pamilya protektado, i mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Luillier's newest e scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ng online shopping with ShopSafe. Download the Amcash app now or visit mlulier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling galing mo! Smart, two. smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling dishwashing paste. Heavy-duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fab, Con, bangong bloom, Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% percent of club-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangtong kumakablo sa charm! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS ang probinsyano. Ay, totoo. Basta prom Ang probinsyano. Political advertisement paid for by ang Provinciano Party Manila address 15A Scott Raleigh Street, Barangay Laging Handa, Quezon City by John Moises Briagas, Benny Imperial Street, Legazpi City. sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tunyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan itong alaala ng ating pagsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Thank you. Salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPA. kalimutan Ating pinagdaanan Ating pinagsamahan Sa hirap at ginawa Sa lungkot at saya Network. Radyo Ronda. XXX Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 4.12 del tarde. Time check is brought to you by M. Luillier. Basta kwarta padala mag M. Luillier na. Lahat sigurado. Dios te salve María, llena vas de gracia, El pues, Señor diga con usted. Bendita usted entre todo el la y bendito el fruto del Dios de vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga para diamon, un pecador, ahora y la hora del día muerte. Amén. este tiempo, querido radio oyentes, ay recitayo el alfabeto en chabacano A, B, C, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, Y, M, N, N, O, P, Q, R, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Amo kal mga radio oyentes el alfabeto en chabacano, mientras tanto. Buenas tardes, magas nuestras queridas y queridos oyentes del radio. Oyendo programa El Radio Ronda Balita for la tarde. Ketal 98 mga barrio kina ciudad de Zamboanga, principiando na Laude Costa Oeste hasta ali na borde na barrio de Limpapa, y mira también na Laude Costa Este hasta ali na borde na barrio de Licomo, y buenas también aquí na centro del pueblo. RPM, Zamboanga. Jueves Quita Aura, el acá 13 día del mes del marzo año 2025. Bueno mga radio oyentes, este momento live ya. El programa na Facebook page del RPND Triple Zamboanga. Y puede ustedes oír el programa por medio de la website rpnradio.com Ino maulbi naman download ko ng audio live stream del RPN sa ina Google Play Store, Huawei App Gallery, ina Apple App Store. Tubo na kayo respectivamente tawin na mga kasa, manset L frequency na 10.08 kHz. Pwedas na das UL Suena, Elder Network, akin na siyudad de Zamboanga, El Radio Station de... RDM Inchobalan, Zamboanga. Crédito col dueño del canción El Titulo Sambuanga que canta si Luis Tarosa, a.k.a. Julio Catedral. Otra vez estás salude buenas tardes con aquellos que entawi a na siyudad de Zamboanga na mga sarkanos probinsya Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga, Sibugay y mirar también a la isla na provincia de Basilan, Tawi-Tawi y Sulu hasta na Sandakan, Malaysia y otra parte del Sabah Malaysia Sabamalaysia, Cancel Signal del RPND Triple X. Magandang hapon sa mga tagapakinig, tagapagsubaybay at tagapanood ng programa mula dyan sa Lano del Norte, Lano del Sur, Sultan Kudarat, Sarangani, Magindalo del Norte, Magindalo del Sur, Cotabato del Norte, Cotabato del Sur y al ciudad de Cotabato. Incluida aquellos mga residentes de ciudad de Cotabato, Teta Conversa, Chabacano hasta donde te alcanza. O Gardigo, el signal del RPND Triple X. Tas, salude con vosotros, mayong hapon. Magandang hapon y buenas tardes con ustedes todos. 5 p.m. y Tubalay, Zamboanga. Este ellos les cariñoso y humilde servidor na aire, el hombre de kiniput pero hindi kiput. Ronda Kate Luna o talya masila si Papa Kate. Quieto si General Splendor el Luna y agresivo si Oscuridad el Luna na compañerismo del Dimioco, piloto con estudio si Deniero Roderick Manuel, bajo la supervisión de Deniero Roland Bailio, el jefe del Departamento de Ingeniería del RPND Tripolex Zamboanga y en calor de la oficial administrativa si señora Erin Bandiala Agduyen, ...pueden ustedes enviar el mensaje... por medio hace pasar. Le damos el número de llamada... llamada 0954-435-9905 por, por medio el comentarios... de vosotros en Facebook Live. Y este programa tal lleva ustedes por medio el soporta de canda honorable Eric Casepe, el barrio capitán del barrio Sinubung y su consejo de honorable José Roselier Atilano, el barrio capitán del barrio Danzones y su consejo, y de señora María Elena Álvarez y su familia desde el barrio Tulungatong, ciudad de Zamboanga. Otra vez, querido Radio Oyentes, Pueblos Soberanos, Mga Vecinos, Ciudadanos, querido Comboblanos, bienvenidos na programa Radio Levando el hora para a las 4.21 del tarde. Este tiempo en la línea se ronda Randy Bancairi. Ronda Report. Buenas tardes contigo, Ronda Randy. Buenas tardes, Gutigoron na kay. Buenas tardes, San Bien, Valadiato 98, para de la Ciudad de Zamboanga. Presenmen de la programa en Radio Ronda Balita, Afternoon Edition. El Police Regional Office 10 Headquarters Regional Director Brigadier General Jason de Guzman, yaman na initiate ko na istagane police visibility, human response times, particularmente na mga arm riding in tandem robbery. Por eso, el uh, Regional uh, Office 10, yan, reactivate sila ko ano sa Motorized Anti-Street Crime Operatives o Police de Motor. So, el uh, Police de Motor, yan, initiate, yan, initiate and after uh, Police Regional Office 10, uh, Police Brigadier General Jesse de Guzman, para konto, Quino, ay sabi ko ng 2024, and uh, Police uh, Regional Office 10, yan, recorded sila 119 street crimes, incluido el uh, ah, 33 robbery sa usahan 45 motor riding tandem. So, dyan sila mga record, itang dyan yung kolaborasyon mo nila LTO 10, uh, Director Nelson Manaloto, ay uh, manistritmomente sila ko na sa kanilang motorsiklo. Kaila ah, tausa ka ng mga criminal crimes, no? So, el uh, ah, Regional uh, 10, itang dyan el uh, LTO, yaman hunto ron na kay, para pronto ko nila kui, ya kasi sinabi ra otra sa gani police de motor, eh amo gani kay no, hindi na target, para pronto, kui ko na to sa mga kena tala ah, asi krimen alin na di na lugar, itan na pronto el police visibility, itan el uh, ah, pwede sila, eh, time to response no against sa uh, criminality. Por eso el uh, dos director uh, ah, del uh, PNP y también del LTO llaman junto para mana uh, asistir ako na sa Bureau of Travel Enterprise Anti-Street Crimes Operative o Police de Motor. Apo sa ila blagita, ila noticias especialmente atinado na Mindanao de na Regional 10 desde Campera, Ronda Randy Bustamante Macairin, trabaho ng personalan. Buenas tardes. RPM DHFLX Ronda Report. RTM Disipulad Zamboanga. Muchas gracias na dito'y notisya Ronda Randy Bangkaire. Continuando el LO ah, mga notisya kina programa Querido Radio Oyentes. El Opisina del Policía de la Ciudad de Zamboanga. Yan kabasa mismo el Estegane Atiniente Coronel del Policía Paul Andrew Cortez que ella supervisa por medio de este uh, coronel de la policía Narciso Paragas en colaboración con el Marine Battalion Landing Team 1 o MBLT-1 enforza el intensificado operación de seguridad na barrio Tubungan en esta ciudad. El operación por medio na aktibo participación del mga opisyales del mencionado barrio que te encabeza el mismo barrio capitán Ramón Saavedra es parte del encurso esfuerzos para aumentar esta librao el público y mantener el orden. El operasyon ta enfoca acerca increcida el presencia del policía por medio de mga este foot patrols y donde tiene también hace un estratégico como el checkpoints del Commission on Elections na tres mga clave lugar dentro na barrio Tugbungan este mga checkpoint, ay establish siya para segun bisya, i eh, maestegane administra el control del tráfico y eh, asegura kay el seguridad del público, en particular kay el ciudad tapeparea para na verdadero eleksyon. El Operación de Seguridad que donde por medio el Dalida destacan 20 magaste traffic citations con mga varios klase mga violasyon na trafiko y un motorsiklo el yaman impound o este ya este confisca kay por causa nuay estegane a uh, mga lisensya de placa o mga necesidades dokumentasyon después na verifikasyon va a guía este esfuerzos de autoridad para na promoviendo el disciplina y estar salvado na kalsada y junto con mga este punto controlar na barrio tugbungan el otro mga este police station por medio aquí la ciudad de Zamboanga ay simultáneo ta conduci el operación de checkpoint dentro na mga diila designado lugar del responsabilidad. El coordinado esfuerzos objeto generan por medio de la dirección de los asuntos del tráfico para asugon para detectar el actividad criminal i asugrada que un ambiente librado para con mga residentes adentro de la ciudad y la operación reflectando el compromiso ambos el fuerzas del policía y militar na socio con mga oficiales lokal para trabajar junto na seguridad con la ciudad de Zamboanga. Radyo Ronda Balita RPM DXXX Zamboanga Na otro también noticia mga karadoradyo yentes sa kinaprograma. programa. El alcalde Jan Dalipe del ayer miércoles tarde, marzo 12, ya firma dos importantes ordenanzas na salud. Uno, ta regula acerca el parte de mga estagane a uh, tradicional estegane como mga paltera o estadama sila hilot y otro también ay establisha el comprehensivo programa de nutrición aquí na ciudad. El Ordenanza 706 i Ordenanza 707 ia aproba el sangguniang panlungsod resentemente que donde afirma na presencia del Consel Jerome Santos y el autor d'este edicto ay Aida Panirotan, BP Alago, i e Jordan Evangelista, i e mismo el oficial del Estagal de Salud de la Ciudad, Doctora Dulce Miravite, durante el ceremonia siya conducí na conferencia o cuarto del conferencia na ayunta miento. El Ordenanza 706 establecerá el comprensivo programa de nutrición para dar dirección na malnutrición y sostener el programa para la nutrición a la ciudad y el propio presupuestos, mientras el ordenanza 707 como el regulación el parte de mga traditional birth attendants o akataya mo sila mga paltera ay sungani como kada sila como estegal compañera lang o estegal como kada sila uban mientras gane o kaya decir uh, pwede pa sila dali pare mga keradradyentes pero na presensya estegal junto kala mga este profesional mientras ta administra este el como parida desde mga para Uh, tiene asunga para abaja el peligro aquellos mga preñada mujeres y por medio sungane que dale lang pari aquellos mga tiene habilidad y lisensyao na mga este dale pari o este dale pari con mga nana na donde sangane este mga asgun ah, paltera, pwede pa siyempre sila gana mga oyentes atende na mga este tapari, pero junto ya, kung mga este gane tiene uh, como mga midwife o aquellos mga doktora, este gane ka tiene lisensya para dale pari. So, alisen na mga facilidad de, como mga este health center o na mga este cuidad, facilidad del cuidado de salud proporciona al presupuesto y son a aquellos que hindi seguir hay tiene pena para la violación y otros para magaletaw objeto en esta ordenanza hay efectivo este inmediatamente y ya implementa o hay implementa digo. Radio Ronda RTM El ora alas 4.30 del tarde, más pa del mga noticias na birada lang después, des eses cuantos mag-aviso. Este, el de con todo suena claro y mapuerza estación de radio na entero Oeste Mindanao. RPN, D-Triple Radio Ronda, San Juanca. Wake with the leader, D Triple X Zamboanga. Now. D Triple X Zamboanga. Wherever you want it, we've got it covered in the Philippines' largest network. This is Radio Philippines Network. The power, the first, the leader. Pass it off, pass it off, pass it off. Suena balance, más fuerza. Esté el RPND Triple X, Radio Ronda Zamboanga. This is Radio Philippines Network, E Triple X Zamboanga, E Triple X Zamboanga. The Great 108, mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Smart o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing Smart Dishwashing Paste. Heavy-duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. So, patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i mo, pamilyan protektado, i Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Gusto mong maging milyonaryo? Sure kang mananalo dito sa promo! oh, bawal ang false promises ha. Buti na lang may Ad Standards Council proudly presenting Patas na Patalastas, the National Summit on Fair and Progressive Advertising Self-Regulation, happening on September 4 to 5 at Makati Diamond Residences. Help strengthen fair and responsible advertising. Email your thoughts at maysekarito at asc.com.ph. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm! fab, car, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng char. Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% percent of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangkong kumakablaw sa Charm! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, my child. Star Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye, dumit mancha! Hello, Dry Bar Blue! Isang laba As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Acorda con Joel Esteban Aquino District 1, Joel Esteban Un simple gente si Joel Esteban Team Zamboanga, Joel Esteban kaya si Joel Esteban El queda yatun uban Disiplinado y Ta ayuda gat na todo Na servicio bien activo Dedicaw pa na trabajo Y sincero ta servi No hay con quien ta escuí Mas importante el dignidad Contra con el cantidad Team Zamboanga, buen servicio Joel Esteban, go go go Acorda kun Joel Esteban Akin na District 1 Joel Esteban. paid advertisement by si Mommy at si Washing Machine Believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada! Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit. Charm and Fab, car, amoy kulog, sa bango ng Charm! Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% percent of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS. Boom. Papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom. Putika. In seven days. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. Rose Papaya. My double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapute in as early as 7 days with regular use. Boom! Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Papaya pute. papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DXXX Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Radyo Ronda Balita. RTM DXXX Zamboanga. Alas 4.38 del tarde mga querido Radio Oyentes. Birando Traves na programa El Radio Ronda Balita for la Tarde. Y este programa tal lleva con ustedes por medio na suporta de canda señora María Elena Álvarez y su familia desde el Navarro Tulungatong, ciudad de Zamboanga. Y de honor, este honorable Eric Casepe, el barrio capitán del barrio Sinubong y su consejo. y de Honorable José Roselier Atilano, el barrio capitán del barrio Lanzones y su consejo. Na otra noticia mga kiradradyo yentes en programa programa. El Philippine National Police ya habla este Estegane Dia kay siguiendo el procedimiento operacional del policía. Durante Sungan Oyas, este ya sigue este el procedimiento de la operación el policía durante el arrestada con el antes presidente Rodrigo Duterte na estegan basis del orden de arresto ya dale el International Criminal Court. Na on conferencia del prensa, aseguró con el portavoz del PNP, Brigadier General Jean Fajardo, ele asungan y desnega este mga kita abla, kay el mga opisyales del policía, incluido, incluido ele y mga personas envuelto na arestada con Duterte usando este el excesivo fuerza. Asun pa ko na portavoz, ele tamantene kay este por medio na acordamiento con Duterte y sus compañeros, incluido este gane el Common Law wife 500 Abansenya y también el este gane a menor anak de Duterte nombró como si Kitty o Verónica Duterte por medio de respeto y consideración para gan esta no It is our opinion na nasunod yung proseso. Sinasabi ko nga sa inyo, we exercise maximum tolerance or mas higit pa sa maximum tolerance ay yun yung ginawa ng PNP. Wala pong excessive force. I was there from the start. Ang ginawa lang ng mga babaeng pulis ay igilit at hindi sila hinahawakan. So I cannot answer kung saan galing yung punit ng damit niya. But as for us, the female officers were there ay hindi nagpalit ng hablot. Walang ganon, hindi sila hinabdot because sabi ko nga, matas yung tension, matas yung emosyon at there are some historical moments there. Maraming mura ang inabot namin, maraming panduduro ang inabot namin, including myself and General Torre, but we just let it pass na si Veronica Yamampos ka na este social media que rompido decir este camisa que ABL este ay por causa este na harassment o este gane por causa con la policía durante el arrestada con decir tata si Fardo Tabla kay el magaste policía mujer ay sun gane man falta este este gane direct assault este gane caso contra con Avanseña por medio y iri este gane el un este uh, police mujer después gane uh, magakadradyente siya este ay si pukpuk usan na este mismo frente usando el salpón. Y la pele este gane a policewoman ya sostiene este gane a bucol del mismo frente después con le pega durante gane el conmoción mientras si avanceña y Verónica son gane el tapirí para gane move o este gane hacer move y también permitir conducirte que se gane caminar parason na bus después gane konele ay liba as gane a bordo o liba para gane as gun munta na mention oroplano para gane na Netherlands. Si Fardoy Abla, El Criminal Investigation and Detention Group director mayor general Nicolás Torre como el Ground Commander durante el de Duterte. Hay también ahora el posible como este el plantada este gane como caso de obstrucción contra con el abogado de Duterte, el former executive secretary Salvador Medeldía. Dahil after matapos yung ultimatum, they insist not allowing yung mga polis natin na lumapit sa ating dating Pangulo para madala na siya sa bus na magdadala sa aeroplano but he refused to accede to the request. That is why no less than General Torre na inahawakan na siya at binasahan siya ng kanyang karapatan na he has the right to remain silent and he is being charged for obstruction of justice kaya siya pinasasan at dinala sa loob ng bus but eventually nung nasa loob na siya ng bus ay tinanggal din naman yung posas out of human consideration. Si Fardo yada pa eksplanasyon kay na momento donde se torea cuina acto cae el cámara como también asa y por su mente este gane el ta figura este jala ah, na este gane uh, pull out sa someone na segundo pang tore hindi at referee con Duterte. It is not addressed to the former president because sinabi ko nga, ang daming tao doon na kailangan na, I think ang sinabi niya, if I correctly remember, it is nakiusap tayo for the longest time. How many hours ang lumagpas para hindi tayo umabot doon sa dulo ng makakaroon ng sakitan kasi yun yung ayaw natin mangyari at yun naman nangyari, wala naman nasaktan doon. However, we have to give ultimatum kasi gumagabi na. Andyan na yung eroplano at yung a Philippine Center on Transnational Crime official then kept on requesting us to proceed na doon sa airplane. It was at the time na sinabi ni General Torre na magipag-cooperate may, uh, may mga nakapaligid kay former president. Otherwise, makakahilaan tayo diyan kasi we will implement what is to be implemented. Si Fardo ya desnega también o ya nagaele kay cuantos este mga uh, ah, policía mujer este gan el uh, tas rompe mga kadrantes o este gan habla tacheni mga harassment o durante el negosasyon. You can believe whatever you want to believe. We were there. Sabi ko nga, matas yung tensyon. Ang init, ang daming tao. Imagine yung suit ng mga pulis natin, naka-camouflage, naka-lucy cap, grabeng pawis. We don't want to discredit yung mga nagpost ng video. Ang pagpunas po ng pawis, they are just make it appear na lumuluha po yung mga pulis natin. So, mas mga karadradyentes, kardisir, uh, ah, channel katampos, uh, ah, sigun gani, orat aresta, kon, uh, ah, ester, uh, antes Presidente Rodrigo Duterte ay tayo daw según el mga este policía. So amo ese ta este se clara según con el portavoz del PNP. Ahora el antes presidente Duterte, Kent enfrenta este ganet na investigasyon del IC na mga matansa con ano sa 6.000 este gran alegado mga personalidad de droga durante el implementación de esta gran uh, guerra contra droga que comenzó año 2011 para el año 2019 y arresta este na martes que pasa, marzo 11 después lega na mismo Nino Aquino International Airport na Terminal 3 estaba na Hong Kong. Después cuánto hora que pasa, que cerca ligana este medianoche o para medianoche creo y a transportar con antes presidente de Netherlands y por medio sungane ya para na Dubai State Airport de Dubai después gan munta charter train y aligali na hig mga las 11.54 del este gane a este noche Este ay Philippine time mga kabusinos. Itambian gan ilriba Conele na Hague Penitentiary Institution o na este tramsler Siveningen Prison mga alas 2.34 del aga. Radyo Rongga Balita RTM di Tubalag, Zamboanga. virando otra vez na programa Kerod Radyo Yente. El Office of the Prosecutor of the International Criminal Court yabla kay el arrestada con el former President Rodrigo Duterte ay un importante desarrollo na persecución de responsabilidad na mga matansa que comete durante el implementación el drug war na statement niya dali ICC prosecutor Karim Khan ya tiene el bienvenida el arrestada con Duterte y su transferida para la custodia del ICC na basis de orden de arresto ya dale del marzo 7 amayante el continuando investigación el argumente crimen contra na humidad na Pilipinas. Uh, según kun Khan, The arrest of Mr. Duterte is an important development in the office pursuit of accountability in the situation in the Republic of the Philippines for alleged crimes committed in the context of the so-called war on drugs. This is a crucial step in our continuous work to ensure accountability for the victims of the most serious crime under ICC jurisdiction. The office is now commencing preparations toward the initial appearance and subsequent judicial proceedings before the court. Nasungan el este capacidad como también el founder y también el head of the so-called Davao Death Squad durante este término como alcalde de Ciudad de Davao y subsecuente como el presidente del Pilipinas. Como responsable criminal para na crimen contra na humanidad del Matanza, Napais entre el noviembre 1 año 2011, marzo 16 año 2019, donde el Filipinas Yemen withdraw también el membership na este mencionó gane este Rome Statute que statute digo que establecía el ICC. Noong investigación que kondusi el Commission on Human Rights del año 2019, el que kaselyama uh, ah, Davao Death Squad ay sungane a motakarga este operasyon na mga matansa a como el alcalde Duterte como sugat campaña contra este narcotics y criminalidad na disuyo esta ciudad de Davao as the mga hitmen del DDS ay reportamente tapaga 15,000 pesos na kada kwal matada, 5,000 pesos na dale con mga stigane police headlers, mientras en arrestantes 10,000 pesos ta DVD ambos este mga asesinato. Asumpa con este can, uh, Mr. Duterte is alleged to have committed these crimes as part of widespread and systematic attack directed against the civilian population. Na este chamber, itaisiste tambien, que el caso contra con Duterte ay takay dentro de jurisdiction del corte que el crimen y ocurre durante el periodo donde el Pilipinas ay sungane miembro pa de State Party to the Rome Statute. Nasumpa ICC, the office investigation in the situation in the Republic of the Philippines continues in pursuing further accountability. In this situation, the office hopes to engage with the Philippine authorities on potential avenues of cooperation, and we will continue to rely on the partnership of national authorities, regional and international organizations, civil society, and the communities affected by uh, Rome Statue crimes. na aura sungane el mencionado IC ta expresa aura como el gratitud con ano este mga biktima desde na contra uh, ah, droga este biktima na guerra contra droga aquellos ken ni mga IABB mga testigo y mga aktivista que participa na investigación mientras el coraje que donde el deseo ay pachen unido na estegan exploración que donde que puede cooperar kanila Nadespasgan ang mga karadradyo Yentes, Amaese, Ablagata El Calenteroso, a notisya ali na nasyonal. Radyo Ronda Balita RTM di Triple X Zamboanga. Otro panotisya mga Radyo yantes continuando kina programa. El Presidente Rodrigo Duterte yabla ko mga Pilipino kay debe hindi sila maningasa Queta aseguró L kay él en buena condición, siguiendo su arresto después el orden da International Criminal Court na un short video o corto mensaje na video que donde kan este ya saka después landing sila na Hague alilan Netherlands si Duterte habla kay ta ele de si destino y continuo ele serbi na país. Asunod pa kon ele, uh, ah, okay ako, do not worry, And I think this has something to do with the law and order noon at sinasabi ko naman sa mga pulis at military na magtrabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all uh, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nakfront sa ating law enforcers pati militar. Sinabi ko na I will protect you and I will. Ako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings and I say to you, I will continue to serve our country and so be it kung gano, uh, kung ganon ang destiny ko. Salamat na si Duterte mga cardradientes ay temprentagane este uh, como caso, este gane el como crime against uh, humanity, como gane durante implementación de suyo, como este gane el drug uh, ah, war. Sama sa mga karadradyo yan test na tablagan ang mga gente kay uh, porka daw sa liba na este na ICC Central kaso gani el Pilipinas hindi na gani makabisinos este membership deste gani uh, ah, statute of este del ICC. Na sun también ko na mention now uh, ah, ICC na maski na naman aura este gani uh, ah, naman este aura sabi de palabra oh, este más que no man daw siguro magkakaroon este como un withdraw man aura el Pilipinas na este gani IC na pero eh, mencionado gane ablageta eh, o durante el término ay ocurre durante kay el Filipinas este gane parte de parte que el este gane mga oyentes kay el Pilipinas ay segun miembro pa ang mga bisinos del este que se llama ese keselama depan tega kedudurannya entes ya lebih data L tekan L Rom statute crimes sama ese na otro también noticia mga keduduranyo yentes na doon nasun gani uh, El Philippine National Police ta verifica aura report kay cuantos mga personas del policía el yaman resign na servicio expresando este de la como decepcionan o decepcionado na arestada con el former President Rodrigo Duterte. Na conferencia del prensa, el portavoz del PNP, Brigadier General Jean Fajardo, SABL, como decía en social media post, tabele que cuantos mga personajes del policía, este gan y ADH, y este de la servicio por causa na arresto Duterte na basis de orden de arresto y dale el ICC. So par uh, doon na mga kadranyentes uh, ah, doon na gana sugun amo este at adlagan mismo el portavoz si Brigadier General Jean Fajardo kay manada mga social media post el tablagan kay manada mga este pulis el kabagane man este yakaba uh, man resign. Na sugun Colonel Portavoz, uh, ah, Conele, so far wala pa naman nag-resign and kinoconfirm din namin kasi I was informed kanina may isa doon sa nagpost ay hindi naman talaga polis. So amaya sa mga graduantes. Na si Farda Tabele, ta sila acorda con el todo mga personajes del la policía kay el de la organisasyon ay respeto o kada cual respeta na mga miembros na mga este religyoso y mga fe na mga politiko, i-donde tiyan sila el ethical standard e norms dentro na PNP, kaya donde observa a mediante mantener el non-partisanship. uh, Abel kay LPNP tienes de mga existir como este gane a ah, grievance mechanism donde el policía puede expresar de la mga sentimientos. Again, we respect their views, but in airing these views while you are inside the PNP, short of saying you are being partisans already, and then hindi yun sa tingin namin tama na bagamat may karapatan sila ng kanilang mga views, but hanggat miyembro sila ng PNP, there are certain limit in expressing their views, although they have the right to express their views as long as they are members of the PNP, sama sa mga kadradyante. Si Pardo Abla, talberde tambien con ano el público contra con ano el mga este misinformación y falso información, especialmente na social media. Mientras tanto, na un statement también o declara declaración ya dale Armed Forces of the Philippines a spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Ya clarifica el report de mga personas del EFI acerca de Cheta Resign na suporta con ano este Duterte a este tiempo hindi pa verificado. Asumpa Conele, mantiene el aura de la profesional, este unified y también mga non-partisan uh, non institution que cometido na mandato del constitucional para defender al nasyon y servir con mga gente Pilipino. We urge everyone to exercise critical discernment to avoid spreading unconfirmed information, maging mapanuri at responsable sa pagkuha at pagpala, pagpapalaganap ng impormasyon, lalo na sa mga isyong maaring magdulot ng pakawatak-watak, na aura también. We call on, uh, we call, uh, we call on all Filipinos to exercise restraint and uphold the rule of law. Let us prioritize unity and allow the legal process to unfold. We have full confidence in our institution to handle this matter with due diligence. Y este programa mga Querador Radio Yentes está leva con ustedes por medio el soporte de canda honorable José Roselier Atilano, el barrio capitán del barrio Lanzones y su consejo, y de honorable Erika Sepe, el barrio capitán del barrio Sinubung y su consejo, y de señora María Elena Álvarez y su familia desde el barrio Tulungato. El hora a las 4.59 del tarde más de las noticias na de lang después de esos cuantos maga aviso Desde antes hasta ahora, RPN D Triple X Radio Ronda Zamboanga. Este, el de con todo suena claro y más fuerza estación de radio en entero oeste Mindanao. RPN D Triple X Radio Ronda Zamboanga. biggest mga biktima del storm surge, no? Mm-hmm. At o, isisira siya andaran ah. na ah, sila position six and ante. Depensa taman di Ma'am Angela Michang para na DTP over sa Mele kay Akabaya gayot. Para ito prinsipya kita black el cart. La noticia, información, servicio público y entretenimiento. Número uno, el RPN, D Triple X, Radio Ronda Zamboanga. Suena, balance, más fuerza. Este, el D Triple X, Radio Ronda Zamboanga. Look up for the leader, D Triple X Zamboanga. Now. X Zamboanga. For everything wanted, we've got it covered in the Philippines' largest network. This is Radio Philippines Network. The power, the first, the leader. Pass it off, it off, pass it off. RPN the Leader Network. D Triple X. 1008 kilohertz. The voice of the Leader Network in Zamboanga City. mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart 2! Smart Dishwashing Paste ko! Smart 2! Pritong ulam na masebo! Smart! Matong kaldero! Smart! Ang galing for every day. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protect pa. Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use. You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS, goodbye to me, Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye, dumit mancha. Hello, light Bar Blue. Isang laba It's tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield Cat Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. You toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use. You need toothpaste for brushing para ay Max Alaga, Max protectado pa unique. Eh. Max Alaga, Max with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye, mancha. Hello, dry Bar Blue. Isang labalang As tested ang common and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom. Papaya. White Rose Papaya yeah, yeah. Boom, puti In seven days, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, White rose papaya. New white rose papaya. My double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapute in as early as seven days with regular use. Boom, puti White rose papaya. Papaya pute papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hapang, tunyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan gintong alaala ng ating pagsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, So now that's the RDA. hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Network. Radyo Ronda. DJ Black Sambuanga. Network. kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 5.10 del tarde. Time check is brought to you by M. Luillier. Basta kwarta padala mag M. Luillier na. Lahat sigurado. Radyo Ronda Balita. RTM, DJ Black Sambuanga. Virando otra vez na programa Querido Radio Oyentes. Ita saluda kita a ah, buenas tardes con señora Hermina Natividad, que es de mga tiempo na barrio Santa Clara, ciudad de la mitad na probinsya de Basilan, con kanda señor Juning Bukoy, señora Virgilio Franco, que tawi también este tiempo desde el na barrio de Lunzuran, Katal tamben gali kanda Senyor Will Climaco si Senyora ah, Lourdes del na nang Kadrive na barrio de San Roque kun Senyora ah, Ninang na barrio de Bualan e también kun a ah, Senyora Chi Perez desde na barrio de Tugbungan. Nasabas tes mga Querado Radio oyentes, un 19 años este gane persona y arresta el Inayawan Police Station 7 después reportamente este armao na sitio All Season 2, Barrio Cogon Pardo, Ciudad de Cebu, mga las 9.30 del lang aga. El arrestado individual Inumbra como si Junji Alindao Lange o Lange, 19 anyos, y residente de sitio Kanipaan, Barangay Basak Pardo, Ciudad de Cebu, el autoridad ya confisca 38 calibre revolver na posyon del mencionado sospechado at pa na investigasyon del Inayawan Police Station. El sospechado reportamente este estarán a ah, reportamente reporta el mga residentes local después supla de tiro usando de su armas de fuego. Mga alas 9.20 del aga, asungan ni Biro Travis en el lugar y donde ya este asco de para este estagan el mga mira ka mga operatibas kay Eric Cargao, estagan el mga business de armas uh, ah, donde a dos oficiales de la policía, si Police Patrolman Agustin Cayetano y Police Patrolman Jerwin Taylaran, ken na estegan na, na ken estegan naman patrolya na lugar akal tiempo y immediatamente responde y exitoso iya puede agara con el sospechado. Residentes na lugar ta describe ko na sospechado ka estegan ita kausa estruendo itanota hindi este uh, ah, tasinti miedo más quinta carga de armas de fuego. Quiere decir, uh, ah, takarga de armas de fuego mga vecinos, hindi ito tiyan miedo con mga autoridad. Na doon asungane, uh, ah, uh, ah, Chenebes asungane, edo si armas de fuego, ay asungane, ta dale daw mira tambien, con mga este jóvenes o con mga bata o na mention na si Police Master Sergeant Alfredo Macabotbot, el investigador del Inayawan Police Station niya revela que según también na declaración del sospechado, él Takarga Estegane armas de fuego que por causa este gane ta este por causa mga kadradyo yung testaman trip trip ko nila this yung mga asugot amigo o kasila ma este gane mga ta chene in, ata intimida a Mosè ta intimida con él. Na por causa que te biro otra vez él na casa y saca de sus armas de fuego para sungane saca ventaja. O este ventaja saca este gane a ah, venga con el mga juventud que na sunga con Na para según reportamente no hay él en contra con él uh, contra kanila ang mga según razón para tirar como al aire dos veces. Asum kuna esta makabotbot, elas ungane ta esteta intimida o pirma sunga tamambuli do mga este amigo e donde ele tiene esta gane uh, ah, rason o plano su para imbesti amo ele eliba alarmas de fuego na por causa gane maele en contra con aquellos que ento ta este kukina a muelle tira como al aire. El mismo también uh, jefe del Cebu City Police Office, si Police Colonel Enrico Figuera, ya instruí o da instrucción con el investigador y también el Inayawan para conducir este, el historia de este gane uh, este gran el historia de este gran o on the historia de este mencionado hospital para sungan si este ba ay chede pati emprenta caso o mga otro caso El armas na fuego confisca con el hospital ay puede también bajo na este ballistic and cross matching test para determine o determina para si este ba ay este man match na otro mga kaso envuelto na armas de fuego na ciudad de Cebu o na probinsya del Cebu. ahora enfrenta el caso una violación del Acto República conm1 el Estegane eh, y también el Comele Ganban. Radio Ronda Y buenas tardes con señor Tano Cañete y señora, ah, este, señora Elvira Cañete, que tawi el programa desde el na barrio Duliana a Bugnao. Que también si señor Joming Eugenio, señora Nening Eugenio, señor Josel Eugenio y si Frian, que tamira ahora al programa desde el na barrio de Talon Talon. Mientras tanto, tiene que estar caller na línea. Buenas tardes contigo, caller. Hello, buenas tardes. Buenas, Ma'am Herms. ¿Qué tal pala ka di amo? Comporta bien. Ah, uh, kasi man green. Si Ma'am, go ahead. Okay. Ah, uh, buenas tardes con todo ko mga friend na sina Santa Clara, to Mrs. Obita Aranuez, to Mrs. Uh, Lisa Rabara, to Bert Solis, to Londy Girl, y con Mrs. Lily uh, Lily and Mr. Robert Lucay. Buenas tardes. Also, connect din yung mga palangga anak, Sir Aguinabid Ricolet, like Sir Bong Garcia, Sir Agi Roja, Sir Roderick Manuel, and Iconal Q, the Amon, Baby, si Lake Luna. Buenas tardes contigo. Ese lang, keep safe always. Thank you, Ma'am Herms. Okay, bye-bye. Bye-bye. Mientras tanto, también mga vecinos, chedamenta caller na linya. Uh, buenas tardes contigo, caller. Buenas tardes contigo, Sir Kate. Hello, sir. sir Will. Dito yung pamilya yun na kuniput. Si, gracias. Ano dito yung mga parents, mga vecinos, ¿qué tal ustedes? Uh, kira rin yung mga greet kung ustedes mga D, D-Triple X, RPN staff. Kumukanda Irene, si Doc si uh, Sir Bong Garcia Jr., pati mga senior citizen de San Roque. Kaya si Dia, ah, pati manyana, uh, ah, Thursday, Friday, payout si. ng mga senior citizen uh, kina basketball court, Talungon, San Roque. So, kung ustedes, mga senior citizen, uh, tiene pa tiempo, estos días man se, circuit. Uh, Thursday, Friday payout, akal incentive de gobyerno. Mm-hmm. Okay, Sir Kate, thank you. Thank you, sir. Bye-bye. Bye-bye. Okay, muchas gracias también a llamada de uh, señor o Sir Will Climaco y también con um, uh, Ma'am Lourdes de Alinanangka Drive na barrio de uh, San Roque. Y buenas tardes también con señor Dodoy Atilano Alina barrio de uh, Kabaluhay, si Señora Maranal Francisco na Barrio de Kinipot, y ko na el Señor uh, Chochon de los Reyes, Señora Janet de los Reyes, Señor Eddie y Señora Telma de los Reyes, quien tambien es un uh, tawi firme desde na sitio Inner, Barrio de Quinipot. El Bacolod City Police Office Aurata Asefretao edil alerto siguiendo el restada con el de antes presidente Rodrigo Duterte. A según Colonel Jeresti Coronica, el director del Bacolod City Police Office, se habla del martes, kaya sila tape para el Civil Disturbance Management y otro mga units para na direksyon kay posible ukuri mga rally kay donde mga supporter di Duterte del martes noche, el Philippine National Police Directiva con el todo mga regional units in national support units para sunganin na heightened alert. Asumpang con Coronica, sila Aura alineado a directivas del cuartel del Nacional y donde sila ay kumpli, iasuguro sila kay Pacifico i orden si chene posible mga rally na ciudad. Para según el mga organizer tambien, a este Ken conducir rally ay debe pidianay permiso estaba con el gobierno local. Na el esta ordenanza de ciudad 11 como una ordenanza ta designa como el public plaza como Freedom Park ket abla el mga organizer e mga lideres del rally ta demonstrate kahit gani don koordina sila con la misma opisina del alcalde de ciudad para sungan na objeto del schedule na donde como consistente como é mga organizer e mga lideres ay asuntian unido para notifar cuáles estarán en oficina da ciudad del alcalde hay tres días después de este uh, proyecto como de rally o demostración y también ordenanza de para la estación. Si Duterte magkakadala diante si aresta na Ninoy Aquino International Airport del este martes ana después de gana Hong Kong y donde sungane el mga aura el mga uh, ah, policía ay tasigan apretado el dilagane a uh, este de la seguridad para ka tal caso si Geneva ken uh, ah, según conducir mga rally. Radio Ronda Balita RTM di Kibalay Zamboanga Na otro tamén notisya mga karadradyo yentes sa kinaprograma. El al este Presidente Sara Duterte ay hindi atende este año el araw ng Davao celebrasyon Estegan mediante kay el marzo 17 en este año ay declara el special non-working holiday en la ciudad de Davao del marzo 12 na deklarasyon del Opisina del Vicepresidente confirma, asun pa con el OBP, in light of recent developments, the Vice President will no longer be participating in the Araw ng Davao festivities scheduled for March 16 and 17. Asun gana si Duterte a este gane hindi atende el Parada Dabawenyo na marzo 16 por causa de su schedule que visita L na National Museum of the Philippines Davao na March 17 inicialmente que atendele el ambos evento era. Na no mismo día, después gane si Duterte magkakaroon oyentes este yasa e na Manila mga alas 7.40 del aga para na este gane uh, Emirates flight iki o oh, iki este IK uh, ah, 37 Quedonde Manlanding na Amsterdam. Nasungan ni Elder Sarollo ay bayo después kay antes Presidente Duterte ya transporta na Hague na Netherlands ito enfrenta kaso relatado na patansa envuelto na su administrasyon El Dracuar. Dahil astagane a Marta acordando y arastagane con Duterte la mismo na iya na doon nasungan mga karadradyantes kay el antes presidente ya berakat aquí na Pilipinas estaba da un campaña rally o esta campaign rally na Hong Kong del pasado semana kay do na gani el trinidad después de aquí ay saka na o este gani ya saka nila kustodiya na Aura Tamangana, el mismo Vice President Sara Duterte, quien también atende la rally, y el Liga del País, na mismo día, después también eh, el Liga uh, de Elena Villamor Airbase, donde su este tata detenido después bula na Heg. Na deklarasyon ta kondena ele, el arrestada ko disyutata italiama ele como na violasyon na istangan derechos del fundamental. Mientras tanto, el secretario del Ejecutivo, Lucas Bersamin, ya firma el proclamación número 825, que en marzo 11 se declara marzo 17 también, estarán como Special Non-Working Holiday en la ciudad de Davao, okay, it is but fitting and proper that the people of the city of Davao be given full opportunity to participate in the occasion and enjoy the celebration. Na doon na deklarasyon niya bayad sa pastamina mismo dia, el estarán antes Presidente Rodrigo Duterte y arresta y transporta na Hague Netherlands. Na ito na epidemyento como el Hardy ay inisya ese mismo sangguniang panlungsod de enero 28 este año y e formalmente asumite na estará en mismo oficina del presidente del febrero 5. El Consejo de Ciudad, siguiendo como está la llamada, usando el teléfono en febrero 27, después ya envía como el follow-up letter en febrero 28, pero es wipe oficial esta contestación que recibí hasta la proclamación y del marzo 11. El Consejo de Ciudad, incluido aquí como pedimiento que declara también con agosto 17 este año como un Indigenous People's Day en conexión con el Cadayawan Sadabao Celebration. A resolusyon niya imbia con la Oficina del Presidente por medio de la Carrier del February, eh, hasta el febrero 5 y recibida el febrero 6 del febrero 27 el sangundian Palungsot siguiendo también gane como eh, por medio de esta llamada de teléfono con el Office of the Deputy Executive Secretary for Legal Affairs Director Rowena Sanchez na mencionado también kay El Sangguniang Panlungsod y en forma que el pedimiento hay una proceso pa y el follow-up letter ay inmediatamente del febrero 28 pero asungan may pa-official documento si recibí. El pedimiento objeto también mga kadalayentes este declara holiday el día después el araw ng Davao para Dabawenyo que permiti con el Dabaweños para gan este este gane como celebrar y también man alegría este gane largo semana. Según con el City Archives, este en Record Office que para mga pasado esta proclamación del Day para na araw ng Davao dale del marzo 4 del año 2020, Febrero 24 del año 2021, Febrero 28 año 2022, febrero 13, año 2023 y febrero 16, año 2024. Na este uh, anual araw ng Davao Celebration, quedó total na honor como te da este honor con la ciudad na rico historia y cultura que comienza el marzo 1 por medio del pasigudang pagsaulog y también tiene característica evento que donde hasta gane na marzo 16 ang mga klabe hasta mga klabe destacando Entrido el Hulakway sa araw ng Dabao, Marso 1 hasta 16, Rondal Sayaw, Marso 2, Idabawenyo Ako Walking uh, Tours, Marso 6 hasta 8, y el Festividades, incluido también el Dato Bago Awards na Marso 7, Mercado Dabawenyo, Marso 2 y 16, Pasidungog, Garbo sa Davao, marzo 13, y Mucha ng Davao Grand Coronation, marzo 15, y el celebración concluido el Prada Davaoeño en Hugyao, Davao na marzo 16. Radio Ronda Balita RTM di Tubulan Zamboanga Esta saludable buenas tardes también con señora Lisa May Patallón, que también el programa for medio el Facebook, con mi partner si señora Renelin S. Gising Madali, y también con otros pa mga este a quien este ganita mira ahora con programa mga kadra for medio el Facebook Live. Buenas tardes también con la señora Joana Gamores, también el programa desde Alina este, Germany. Y también con señor Roderick Manuel, con ah, con señor Gomer General desde el Namapun Tawitawi, con señora Maricor Espinosa, con señor Edgar Minoza, con señora City Esa, que también con el programa Formello el Facebook. Bueno mga oyentes, este programa tal con ustedes por medio al suporta de ganda Honorable a ah, Eric Casepe, el barrio capitán del barrio Consejo y este digo, este gane el este programa tal llevo con ustedes por medio del soporta de Honorable Erika Sepe, el barrio capitán del barrio Sinubón y su consejo, y de Honorable José Roselier Atilano, el barrio capitán del barrio Lanzones y su consejo, y de señora María Elena Álvarez y su familia desde el barrio Tulungatung, ciudad de Zamboanga. Bueno mga radio oyentes, uh, como 30 minutos también quita, este gane después man a las 6 de la noche. So, hasta luego pues con ustedes mga radio oyentes man junto ah, a las 7 de la noche. So anyway, este mga tiempo ay dar con ustedes este entretenimiento por porción por este gane ah, por este cuánto minutos ya lang después man a las 6. There's a way to rock and remember. Yes, I'm on my way. I might be glad to stay. Desde antes hasta ahora, RPN X. Radio Ronda Zamboanga. Este, el de con todo suena claro y más fuerza estación de radio en entero oeste Mindanao. RPN X Radio Ronda Zamboanga. mga biktima del storm surge, no? Mm-hmm. Hanggang ya isigita, siya andangan nito ng position kit enante. mam ah. taman di Ma'am Angela ah, Michang, para na DTP over sa Ismael, eh, kay Akabaya gayon. Para ito prinsipya kita habla kay El La Noticia, información, servicio público y entretenimiento. Número uno, el RPN, D-Triple X, Radio Ronda Zamboanga. buena, balance, más fuerza. Esté el RPND Triple X, Radio Ronda Zamboanga. Look up for the leader, D Triple X Zamboanga. Now. D Triple X Samwanga. For want wanted, we've got it covered in the Philippines' largest network. This is Radio Philippines Network, the power, the first, the leader. Este, el de con todo suena, claro y más fuerza estación de radio en entero oeste Mindanao. RPN, D Radio Ronda, San Juanca. verdadero servicio Network. D Triple X 1008 kilohertz, the voice of the leader network in Zamboanga City. This is Radio Philippines Network, D triple x Zamboanga, D triple x Zamboanga. The Great 108 This is Radio Philippines Network, the power, the first, the leader. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. You need toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. You need toothpaste for brushing pa. Eh. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS Akorda kun Joel Esteban Aquina District 1 Joel Esteban Un simple gente si Joel Esteban Team Zamboanga Joel Esteban si Joel Esteban, el que da de atún cubán, disciplinado y respetuoso, ta ayuda gat na todo, na servicio bien activo, dedica pa na trabajo y sincero ta servir. No hay con quien ta escuí más importante el dignidad, contra con el cantidad, Team Zamboanga, buen servicio. Joel Esteban, go, go, go. Acorda con Joel Esteban. Aquí na District 1, Joel Esteban. Paid advertisement by... Available, affordable at accessible. Tara na sa Kadiwa! Kadiwa on Wheels open at Zamselco Putik, Zamboanga City. Suportahan natin ang ating local farmers at ang kanilang product. A message from the Department of Agriculture RFO 9, Zamboanga Peninsula. soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i mo. Pamilya protektado, i mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS y valiente pa. Capotón Pérez, tu baile con quien está pobre man o rico, él contigo, pirmita Capotón Pérez está limpia con el comunidad, con el su barangay y también con el Shotan. Capotón Pérez, el nombre de This is a paid advertisement. Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye, Fit, and Coffin and Polly Coffin. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS ang probinsyano. Idol ko. Basta promilodi ang probinsyano. advertisement paid for by Ang Provinciano Portalist. Manila address 15A Scott Raleigh Street, Barangay Laging Handa, Quezon City by John Moises Briagas, Beng Imperial Street, Legazpi City. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart Dishwashing Paste ko! Smart 2! Pritong ulam na masebo, plato at Smart Ang galing for everyday. yan, pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing dishwashing paste. Heavy-duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride detergent manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Available, affordable at accessible. Tara na sa Kadiwa. Kadiwa on Wheels open at Zamselco Putik, Zamboanga City. Suportahan natin ang ating local farmers at ang kanilang product. A message from the Department of Agriculture, RFO 9, Zamboanga Peninsula. Goodbye, Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye, dumit mancha. dry Bar Blue. Isang tested and common in polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Stay candidato totale esperanza grande que la ayuda desde antes hasta ahora. No ustedes malingas a calle el sol va maga problema ta pasana shot de zampuanga. Cayeron la zona, verdadero zampuanqueño. Te daré buen servicio con Dakar Kaiser Olazo futuro del zamboangueño él ayuda hasta para cuando si Kaiser Olazo él hay tamar Kaiser Olazo This is a paid advertisement by Fine Properties Inc. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit. the charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% percent of club-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangkong kumakablog sa charm! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. nakalimutan Ating pinagdaanan Ating pinagsamahan Sa hirap at ginhawa Sa lungkot at saya Salamat, salamat Salamat sa RPN Noong simula pa lamang Kayo ang naging magulang Sa aking bawat mga pagsubok Kayo'y laging tumutok Kayo na ang laging kapay Hanggang sa magtagumpay Salamat, salamat Hindi malilimutan Gintong alaala Ng ating pagsasama Sa hirap at ginhawa Sa lungkot at saya Salamat, salamat, salamat sa RTM. Salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi na ang mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat lungkot at saya Salamat, salamat, salamat sa RPA Network. Radyo Ronda kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Alas 6.19 del noche. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Bienvenido na programa Noche de Ronda. Buanga, hermosa, preciosa verdad, orgullo de Muy buenas noches, querido radio oyente. Este es el programa Noche de Ronda, Quiero es presentar los ciudadanos cierre acerca el bienestar del viatón, bella ciudad de San Juan. Noche de Ronda, un programa musical para el entretenimiento de todo, programa de información y programa que puede darle dirección con los ciudadanos a tiempo de necesidad. Noche de Ronda, dedicado con el teatro en bella ciudad de Zamboanga, el retiro de las bellas zamboangueñas, retiro de los hombres buenos ciudad de las flores, orgullo de Mindanao. Otra vez, saludos y bienvenido, Nadiaton, Noche de Ronda. See the setting sun, the evening's just begun, and love is in the air. El Noche de Ronda ha llevado más informaciones del suceso alrededor del pueblo durante el noche. Entretenimiento para aquellas personas que te vigilar y mantener el paz y tranquilidad, mientras que la tabela, para darle con ustedes el protección durante la oscuridad del noche. El programa que puede darle guía y dirección a los ciudadanos a tiempo de necesidad y emergencia. Este, el Noche de Ronda. El programa del Maga Ciudadanos concierne la bienestar del pueblo de... Zamboanga, hermosa, preciosa, bendita orgullo de mi Danau. Sus bellas taladas son las que mosean su deliciosa ciudad. En nombre del Tata, del la Nav y el de Espíritu Santo. Amén. Tata di Amon, Tali cielo, bendito el Dios de nombre, mandá bene el Dios de reino, hacer Dios de voluntad aquí en la tierra, igual como al en el cielo, dale kanamon el pan para cada día, perdona el diamon mga culpa, como te perdona kami con aquellos que ne culpa kanamon. No dia que cae kami en tentación, y libra kanamon del mal. Amén. En nombre del Tata, y del Anak y del Espíritu Santo. Amén. noche de ronda. Qué triste pasar Buenas noches, maga queridas y queridos oyentes del radio oyendo que el programa el, el, este original Noche de Ronda. ¿Qué tal el 98 mga barrio que la ciudad de Zamboanga? Principiando en el lado de costa oeste hasta allí, en la borde na barrio de Limpapa. Eh. Y mira también el lado de costa este hasta allí, en la borde na barrio de Licomo. Y buenas también aquí en el centro del pueblo. Webes kita aura el 13 día del mes del marzo año 2025. Bueno mga radyo oyentes, este momento live ya el programa na Facebook page del RPND Triple Zamboanga y puede ustedes huir el programa por medio de damon website rpnradio.com Ino maulbi naman download ko na el audio live stream del RPN na Google Play Store, Huawei App Gallery, ina Apple App Store. Ikunakelyos, respectivamente tawin na mga kasa, mansettle frequency na 10.08 kHz, Puedes les uwi el suena el der network a que na ciudad de Zamboanga, el radio estación de RPM de Zamboanga. Que las rondas Otra vez tas salude buenas ah, noches con aquellos que entauí aquí en la ciudad de Zamboanga, la mga cercanos provincia, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, y mirar también a la isla na provincia de Basilan, Tawi-Tawi y Sulu, hasta la Sandakan, Malaysia, y otra parte del Sabah, Malaysia, Catal Council Signal del RPND Triple X, Magandang gabi po sa mga takapagsubaybay, takapanot at takapakinig ng programa mula dyan sa Lano del Norte, Lano del Sur, Sultan Kudarat, Sarangani, Magindano del Norte, Magindano del Sur, Cotabato del Norte, Cotabato del Sur, y al ciudad de Cotabato, incluido aquellos mga residentes de ciudad de Cotabato, de Taconversa, Chabacano hasta Onda Talcanza, o Taligardigo el signal del RPND Triple X. Kasaludan ko mas otros, mayong gabi iput, magandang gabi, y buenas noches con ustedes todo. Junto con mi compañero con estudio, Sineniero Roderick Manuel, bajo la supervisión del ingeniero Roland Bailio, el jefe del Departamento de Ingeniería del RPND Tripolexambuanga, y en calor de la Municipal administrativa, si señora Erin Bandiala Agduyen, Pueden ustedes enviar el mega mensaje por medio a le Damos número de la llamada na 0954 o por medio el comentarios de vosotros na Facebook Live. Este, este es humilde y cariñoso este servidor na aire Ronda Kate Luna na por parte de Ronda Bon García Jr. Eh. Otra vez maga querido radio oyentes, pueblos soberanos, maga vecinos, ciudadanos, querido comboblanos, bienvenidos na programa El Original Noche de Ronda. Este programa talía bajo ustedes por medio el soporta del Lourdes Haven Resort, local na Purok 12, Barrio Sinunok, Ciudad de Zamboanga. Para na reservación, puedes ustedes llama na 0906-238-6581 o envía mensaje na di la FB page na Sinunok Lourdes Haven Resort. el hora a las 6.28 de la noche la línea se ronda PJ Santos. Ronda Report. Buenas noches contigo, Ronda PJ. Yes, buenas noches también contigo, Ronda Kid. Buenas noches de tus Radio Listeners. que también también en Facebook, especialmente 98 Barangay. Mayong gabi sa tanan Dipolog City, Pagadian City o Region 9. Actualmente ronda si tiene kita buena noticia o tiene este presyo de gasolina este tiempo medyo abahaw. El especial gasolina talya na 54 pesos point 20 centavos para na 58 pesos. Bueno, el regular talya na 53 pesos point 20 centavos para na 57 pesos. El diesel, tali na 52 pesos. El petrolyo, tali na 73 pesos, point 50 centavos. Actualmente, binagkita ang presyo tamen de mga gulay, como el cabbage, tali na 50 para 80 pesos el kilo. Carrot, 70 para 90 pesos el kilo. Radish, 60 pesos el kilo. Veg,